toľko hodín, koľko práve je. Ak máte na svojich hodinkách viac alebo menej, nie je tu naša vina, pretože my začíname vždy včas. Ale nemôžeme zaručiť, že tiež včas skončíme. Začína sa totiž hodina vlka. A sme tu teda opäť v tom tradičnom piatkovom čase, s ďalším dielom relácie Hodina Voka, ktorý vysielame opäť raz v dobe, kedy museli naši poslucháči, <laughs> museli ste riešiť, alebo budete o malú chvíľu riešiť vážnu dilemu. Dokonca si myslím, že tentokrát ešte vážnejšiu a zapeklitejšiu, akú ste riešili minule. Lebo my sme v poslednej hodine voka, keď sme e, minule vysielali, tak to bolo o tom, že či dať prednosť otváraciemu ceremoniálu zimnej olympiády v Taliansku, alebo našej dvojhodinovke slova a hudby. No ale teraz, <laughs> teraz je to o to ťažšia voľba, pretože presne v čase, keď my budeme vysielať túto, alebo keď vysielame túto reláciu, tak sa už o malú chvíľu začne um, je naozaj významný, dôležitý hokejový zápas medzi slovenskými a americkými hokejistami a že teda je naozaj dôležitý, o tom nie je pochyb. Napokon sami veľmi dobre viete, keďže sa už e, vlastne hrá o medaily, tak naozaj toto môžeme určite označiť za mimoriadne dôležitý zápas. To je veľká vec. Máme šancu aspoň <laughs> jednu medailu si uchytiť z týchto ak som to dobre sledoval z tejto olympiády, takže vôbec e, sa nebudem čudovať, keď e, v takýto významný športový deň alebo počas tejto športovej udalosti významnej dajú asi niektorí posluchači prednosť e, tejto záležitosti. E, no ale už akokoľvek napokon túto dilemu vyriešite, tak či onak vás vítame. Či už teda pri počúvaní hodiny voka, ak ju počúvate dnes, 20. februára, tak naživo, ale aj tých, ktorí dajú dnes prednosť hokeju a potom si nás e, prípadne vypočujú zo záznamu z nášho archívu. No, tak toľko k tej úvodnej dileme. No a o čom to dnes večer bude? No, no, povedzme si úprimne, o ničom inom ako o Mnichovskej konferencii, ktorá sa konala v týchto dňoch v Nemecku, to byť ani nemôže. Hoci asi si spomínate, tiež to bude súvisieť práve s tou olympiádou, asi si spomínate, že v tej minulé relácii sme sa pohrávali s takou myšlienkou, že by sme si dali dnes ako tému pomaly sa končiacu olympiádu v Taliansku a to aj preto, lebo vždy, keď sa po štyroch rokoch koná olympiáda, tak mm, ešte asi nebola, nebola taká, nebol taký rok, že by sme, alebo teda také období, že keď sa konala olympiáda, takže by sme sa k tejto téme nevyjadrili v hodine voka, tak tento rok asi, alebo tentokrát pri tejto olympiáde urobíme výnimku. Uh, asi ani by sa veľmi nebolo zhruba tako veľmi o čom rozprávať, ale máme tu naozaj vážnejšiu tému v prípade, v prípade eh, tejto No ako to povedať, viete, keby sme, inak to poviem, že keby sme prešli mlčaním to mníchovské panoptikum nadutosti, hlúposti a krátkozrakosti, tak by to bol doslova hriech. No a už to riešiť o týždeň by bolo naozaj veľmi po funuse, tak preto sme si povedali, že dáme si my, napriek tomu, že sme sa tak pohrávali s myšlienkou, že možno tá olympiáda, nie, nie, nebudeme dnes hovoriť o olympiáde, dáme si predsa len tú mnichovskú, mnichovskú konferenciu, bezpečnostnú, kde sa stretli hlavy pomazané evropské a americké, tak to je dnešná téma večera. Ja som si všimol, že tento rok sa v súvislosti práve s eh, konferenciou v Mníchove, tak tento rok sa naozaj vo viacerých komentároch rôznych médií, či už tých, ako ich nazývame, mainstreamových, alebo tzv. alternatívnych, naozaj eh, dosť často uh, spomínalo na minulosť a Spomínalo sa konkrétne na jednu udalosť starú takmer 20 rokov a síce keď e, na rovnakej mníchovskej konferencii, avšak v roku 2007, vystúpil s právom ruský prezident Vladimír Putin. Jeho práv sa vtedy nestretol s pochopením miestnych politikov ani, ani médií, ale o tom si možno povieme trošku neskôr. Uh, tak som si povedal, že keď sa práve táto udalosť spred takmer 20 rokov dostala do mnohých komentárov, ktoré komentovali tohto ročné, tohto ročnú e, mnichovskú konferenciu, tak som si povedal, že prečo toho ruského prezidenta nespomenúť aj dnes v hodine vlka, lebo napokon dá sa od toho veľmi pekne odpichnúť a naozaj veľmi úzko to súvisí práve s tým, o čom sa budeme zhovárať ďalej. Takže dajme si pár myšlienok, 19 rokov starých z roku 2007, Čo okrem iného v tej dobe povedal Vladimír Putin na Mnichovskej konferencii? Tak hovorí, citujem, monipolárny svet ponúkaný po studenej vojne sa nepodarilo vybudovať. Dejiny ľudstva samozrejme poznajú aj obdobia jednopolárneho usporiadania, aj snahy o svetovládu. Dejiny toho poznajú veľa. Ale čo je to unipolárny svet? Tento pojem sa všelijako prikrašľuje, no v konečnom dôsledku v praxi znamená iba jedno. Jedno centrum moci, jedno centrum sily, jedno centrum rozhodovania. Je to svet jedného vládcu, jedného suveréna. A v konečnom dôsledku je to zhubné nielen pre všetkých, ktorí sa nachádzajú v rámci tohto systému, ale aj pre samotného suveréna, pretože ho to ničí zvnútra. A nemá to samozrejme nič spoločné s demokraciou, pretože demokracia je, ako je známe, vláda väčšiny pri zohľadnení záujmov a názorov menšiny. Mimochodom, Rusko, teda nás, neustále učia demokracii, ale tí, ktorí nás učia, sa z nejakého dôvodu sami učiť nechcú. A pritom všetko, čo sa dnes vo svete deje a o čom sme začali diskutovať len teraz, je dôsledkom pokusu použiť práve túto koncepciu pri riešení svetových záležitostí, teda koncepciu unipolárneho sveta. A aký je výsledok? jednostranné a často nelegitímné konanie nevyriešilo nejaký problém. Navyše sa stalo generátorom nových ľudských tragédií a ohnízk napätia. Posúďte sami. Počet vojen, lokálnych a regionálnych konfliktov sa nezmenšil a ľudí v týchto konfliktoch neumiera menej, ale dokonca viac než predtým. Oveľa viac. Dnes môžeme sledovať takmer ničím neobmedzené a zbytočné používanie sily, v medzinárodných sporoch vojenskej sily, ktorá vtiahne svet do víru konfliktov prichádzajúcich jeden za druhým. V dôsledku tohto potom nepostačujú síly na vyriešenie ani jedného z nich. Ich politické urovnanie sa takisto stáva nemožným. Vidíme, že sa čoraz viac ignorujú základné princípy medzinárodného práva. Navyše niektoré normy a v podstate celý právny systém jednej krajiny, predovšetkým samozrejme Spojených štátov amerických, prekročil svoje štátne hranice vo všetkých oblastiach, v ekonomike, v politike, aj v humanitárnej sfére, sa vynúcujú iným krajinám. Kto, sa, kto si to nechá páčiť? Kto? Chcel by som zdôrazniť, pokračuje Vladimír Putin, spred 19 rokov opakujem, chcel by som zdôrazniť, nikto sa necíti v bezpečí, pretože nikto sa nemôže skryť za medzinárodné právo ako za kamenný múr. Takáto politika potom samozrejme aj podnetom pre preteky v zbrojení. Prevaha silového faktora nevyhnutne podnecuje viaceré štáty v ich snahe získať zbranie hromadného ničenia. Bačo viac, objavili sa aj úplne nové hrozby, ktoré boli známe aj predtým, no teraz nadobúdajú globálny charakter, napríklad terorizmus. Som presvedčený, že sme dospeli k hraničnému momentu, kedy sa musíme vážne zamyslieť na celou architektúrou globálnej bezpečnosti. A pritom sa musíme odraziť od hľadania rozumného kompromisu medzi záujmami všetkých subjektov medzinárodnej spolupráce. Potenciálne nebez, nebezpečenstvo destabilizácie medzinárodných vzťahov súvisí aj so zjavnou stagnáciou otázky odzbrojenia. Rusko sa zasadzuje za obnovenie dialogu o tejto veľmi dôležité otázke. Znepokojujú nás plány na výstavbu prvkov protiraketovej obrany v Európe. Kto potrebuje ďalšiu etapu nekonečných pretekov v zbrojení? Veľmi pochybujem, že sami Európania. Raketové zbranie, ktoré by reálne ohrozovali Európu s doletom okolo 5 až 8 tisíc kilometrov, nemá žiadna z tzv. problémových krajín a v dohľadnom čase a perspektíve sa o nich ani neobjavia. A keď sme už tu v Nemecku, nemôžem sa nezmieniť o kríze zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe. Krajiny na to otvorene vyhlásili, že zmluvu ratifikovať nebudú, kým Rusko neodstráni svoje základne z Gruzínska a Moldavska. Z Gruzínska naše vojska odchádzajú a to dokonca rýchleným tempom. V Moldavsku zostáva skupina vojakov v počte približne 1,5 tisíca, která ale plní mierovú funkciu a stráži sklady munície, které zostali ešte z čia Sovietského zväzu. No, čo sa v tom istom čase deje inde? V tom istom čase sa v Bulharsku a Rumunsku objavujú tzv. ľahké americké predné základne s 5 tisíckami mužov. Teda na to, postupuje so svojimi prednými silami k našim štátnym hraniciam a my prísne plníme zmluvu a nejako na to nereagujeme. Myslím si, že je zrejme, že proces rozširovania NATO nemá nič spoločné s modernizáciou aliancie samotnej ani so zabezpečením európskej bezpečnosti. Naopak, je to silne provokačný faktor, který znižuje úroveň vzájomnej dôvery. A máme plné právo sa opýtať, proti komu je toto rozširovanie namierené. A čo sa stalo so zárukami, které dávali západní partnery po rozpustení Varšavskej zmluvy? Kde jsou tie záruky dnes? Nikto si ani nepamätá. Kamene a betónové bloky Berlínského múru sa už dávno rozpredali ako suveníry, no nesmieme zabúdať, že jeho pád sa stal možný aj vďaka historickej voľbe, okrem iného aj voľbe nášho národa, národa Ruska, voľbe v prospech demokracie a slobody, otvorenosti a úprimnej spolupráce so všetkými členmi veľkej európskej rodiny. Teraz sa nám však snažia nanútiť nové deliace línie a múry. Hoci virtuálne, ale predsa len rozdeľujúce náš spoločný svetadiel. Naozaj budeme opäť potrebovať dlhé roky, 10 ročia a výmenu niekoľkých generácií politikov na to, aby sme tieto nové múry rozobrali a demontovali? No a ideme už ku koncu, aspoň teda čo, čo, to, čo som z toho vybral. Takže hovorí Putin, vážené dámy a páni, na záver by som chcel poznamenať, že veľmi často počúvame smerom k Rusku výzvy od našich partnerov, vrátane európskych, aby sme sa viac zapájali do svetovej politiky. V této souvislosti si dovolím jednu malou poznámku. Sotva na to potrebujeme nabádanie a postrkovanie. Rusko je krajina s viac než tisícročnou históriou a prakticky vždy malo privilegium viesť nezávislú zahraničnú politiku. Ani dnes sa nechystáme meniť túto tradíciu, pritom dobre vidíme, ako sa zmenil svet. Realisticky hodnotíme svoje vlastné možnosti a svoj vlastný potenciál. A samozrejme by sme chceli mať dočinenia so zodpovednými a zároveň samostatnými partnermi, s ktorými by sme mohli pracovať na budovaní spravodlivého a demokratického svetového poriadku a zabezpečiť v ňom bezpečnosť a rozvoj nie len pre vyvolených, ale pre všetkých. Tak toľko pár vied, to nebol celý, samozrejme jeho prejav, ten bol dlhší, ale toľko pár 19 rokov starých myšlienok Vladimíra Putina z doby, keď sme Eh, sa už síce na Rusko pozerali tuto u nás v Európe cez prsty, ale ešte, ešte v tej dobe 19 rokov dozadu, si predstavte takú nehoraznú, <laughs> neuveriteľnú vec, malo právo vystúpiť Putin na konferencii v Mníchove. Tak ako sa nám veľmi odtedy zmenil svet však. No ak ste dobre počúvali, tak eh, Vladimír Putin v závere toho svojho právu hovoril o tom, že patrí medzi tisícročnú tradíciu Moskvy to, že sa podielala na utváraní svetovej politiky a že by pri tejto činnosti chcela mať dočinenia so zodpovednými a zároveň samostatnými partnermi, s ktorými by Rusko mohlo pracovať na budovaní spravodlivého a demokratického svetového poriadku a zabezpečiť bezpečnosť a rozvoj nie len pre vyvolených, ale pre všetkých. Nuž tak, poďme, <laughs> dnes večera hľadajme odpovede na to, či tam na tej aktuálnej konferencii v Níchove s odstupom dvoch desiatok rokov, či tam takí politici Viete, taký tí zodpovední, taký tí samostatní, o ktorých hovoril Putin, že s nimi by to hádam šlo, že či tam sedeli 20 rokov po jeho <laughs> prejave. Takí politici, ktorí sú podľa Putinových predstav zodpovední a zároveň samostatní a s ktorými by sa dalo pracovať na budovaní spravodlivého a demokratického svetového poriadku. Tak o tom to bude aj o tomto dnešný večer. Tak teda ešte raz vítajte, milí naši poslucháči. A jedným dychom aj rovno pozdravím a privítam samozrejme môjho reláciového kolegu Parťáka Vočka, zakladateľa a prevádzkovateľa internetového portálu KOSA, ktorého verím, že máme už na našej Teams lebo trošku nám to haprovalo a robilo technické problémy. Tak ak je všetko v poriadku, tak Vočko, pekný večer, príjemný večer do Plzne. Pekný večer z to tobě do Bánsky Bystrice a především všem našim věrným posluchačkám a posluchačům Slobodného vysielača Hodiny Vlka zejména a dneska teda především, protože obdivu každýho na Slovensku. Máme převahu slovenských posluchačů řádově 9 k 1 nad českýma, tak jako podle různých indicí a e, každý slovenský posluchač, který dneska dá přednost Borisku nám před olympijským hokejem e, vašeho týmu proti Američanům, tak e, nebudu říkat, že je pro mě hrdina, ale je otázka, jestli má správně nastavený, nastavený priority. Jo. To, <laughs> nebudu to spochybňovat. Hrozně mě těší každý, kdo nás teďko poslouchá napřímo. A tím, tím eh, neříkám nic špatného o těch, který, eh, kteří dají přednost hokeji a pustí si nás ze záznamu. Já jsem moc zvědavý na čísla, který budou eh, poslech, poslech ze záznamu, mm. protože pak eh, to budu porovnávat eh, s tím, kolik bývá tak asi běžně. No a uvidíme, co z toho bude, ale zpět k tomu tématu. Já ještě len trošku, že no. iba no. jedno, že ještě si myslím, že jsou taky posluchači, kteří to trošku heknú a že to bude nemalá část, že urobia tak, že budu počúvať reláciu zároveň půjde potichu alebo bez zvuku televízor, aby mohli zároveň sledovat aj hokej. Tak viem si představit, že ještě takáto skupina <laughs> posluchačů bude, že takto sa to dá tak jako jemně obísť, že aby ste mali aj aj. No, ale aj mm, samozřejmě aj tento. To ne, to, to Myslí, já bych ne? nedoporučoval. To by jestli, jestli opravdu si pustí hokej, chtějí, tak ať si to vychutnají. Zejména pokud bude nějaký přijatelný skóre. To, to nemá smysl bez, bez zvuku. Když bude přijatelný skóre, zápas začne, Slovákům se bude dařit, nebo, eh, nebo aspoň Američanům se, se dařit nebude. <clears throat> Tak já bych, já bych eh, prostě chtěl být vtažený, vtažený do atmosféry a hmm. ne že, ne, že jedním okem na to budu koukat a jedním uchem budu poslouchat eh, nás. To podle mě ten zážitek tak. nebude ani na jednom e, místě. Ty radíš buď jedno, alebo druhé, prostě neměšajte no, to dohromady. Dobré, Dobré právě si, že k téme už jdeme, tak kludně pojď. No, tak e, ty jsi, ty jsi začal přesně tím, čím jsem chtěl začít i já. Já jsem vydal sérii pěti článků e, k té Mnichovské nebezpečnostní konferenci, protože to nebyla bezpečnostní konference, hmm ale nebezpečnostní, kde ohledně bezpečnosti se neřešilo nic, nevyřešilo, nevyřešilo se nic a vyřešit se ani nemohlo. A ty jsi začal tam, kde já jsem chtěl e, začít taky. A jeden z těch příspěvků e, byl věnován právě tomu Mnichovu 2007, který jsem převzal e, z jednoho zajímavého bloku na Substaku, píše ho jakýsi Islander a um, jako vyzná se, jo, ten pán. No a ten, ten, e, ten teda necitoval z Putina, citoval jenom, jenom e, to nejdůležitější a pro něj to byla věta Putinův dotaz. Proti komu je toto rozšíření, rozšiřování to tenkrát v roce 2007 určeno? No a potom se Putin ještě zeptal, to si taky říkal, co se stalo se zárukami určenými po rozpadu Varšavské smlouvy. Nikdo si je ani nepamatuje. On tam, eh, Putin, já bych k tomu dodal, já se na ten, na ten mm, projev velmi dobře pamatuju, protože západní svět tím byl víceméně zaskočen a u nás eh, to prezentovali naše média tak, jako že Putin eh, se dopustil hrubého faulu, kdy Eh, proti dobře míněným snahám západu se vymezil a začal, začal, vyzbroje, začal vyhrožovat. A on tam měl, on tam eh, jako konkrétně se jim nelíbila věc, kdy Putin prohlásil, že eh, Rusko bude muset začít posilovat svoje ozbrojené síly a důvod proto je, že slabých si nikdo neváží a nikdo je nerespektuje. To byla uzance, s kterou Putin potom pracoval. C, e, e, ten bloger Islander, ten, e, ten jako pozornil na všechno, co ty a vybral z toho, vybral z toho několik závěrů. Že bezpečnostní systém tenkrát na to, který se ze své podstaty rozšiřoval, potřebuje hrozby. My jsme měli unipolární systém a on říká, unipolární ideologie potřebuje k trestání neposlušnost, jinak se mýtus o unipal, unipolárnosti a o užitečnosti NATO v době unipolárnosti zhroutí. Čili eh, ten, kdo eh, měl být trestán za neposlušnost, bylo Rusko, evidentně. Řád založený na pravidlech, který porušuje svá vlastní pravidla, to je, to je to, co slyšíme, že e, Západ eh, preferuje nebo brání řád založený na pravidlech. Ale xkrát jsme konstatovali, že e, já jsem se dotazoval mnohokrát, aby mi někdo ty pravidla vyjmenoval, ty který, na kterých pravidlech je to založený. A samozřejmě, že nám, že nám Macron nezavolá, nebo Starmer eh, do relace, nebo von der Leyenová, eh, to jsou ti, kteří by mohli na tohle odpovědět. Ale ty nám samozřejmě do relace nezavolají. Ale já to nevidím ani eh, já ty pravidla nejsem schopen najít ani u těch vždycky a jedině správných z N například, nebo u nás na seznamu, nebo, nebo eh, komentátoři české televize odpověď mi nedají, jaký jsou to ty pravidla. Další závěr. Zádře, eh, řád založený na pravidle, který porušuje svá vlastní pravidla, musí neustále vytvářet um, důvodový krytí. Eh, to, je, to, je to, to jsou ty dvojí metry, kdy eh, otržení Koso- humanitární bombardování Srbska nebyla agrese, otržení Kosova není porušení nedotknutelnosti hranic. E, útok Ruska na e, Ukrajinu je samozřejmě agrese, odtržení Donbasu nebo Krymu je samozřejmě porušení charty OSN a, a principu nedotknutelnosti hranic přijatý po druhý světový válce. To prostě politika dvojí gumových kilometrů. No a Eh, Islander z toho dovodil ještě jeden, jeden závěr, že Západ se umanul na ekonomický model globalizace, kdy my jsme vyvezli svůj eh, průmysl do zahraničí a dovezli jsme levnou produkci a takzvanou levnou stabilitu, kdy to, co se nám nelíbilo, jsme odsunuli, to špinavý a tak dále. No ale natáhli jsme si dodavatelský řetězce a tudíž potřebujeme vynucovat poslušnost. Já se já teďko odbočím trošku od roku 2007, protože eh, po roce 2007, jak, jak známo, přišel rok 2008 a ten se vyznačoval několika, eh, několika eh, zajímavými věcmi. Jednak Gruzie napadla, napadla Osety a vznikla rusko-gruzínská válka z toho, kterou podle našich médií pořád vyprovokovalo Rusko, ačkoliv to není mm. pravda vys přiznání eh, eh, současné gruzínské vlády a mnoha, mnoha jiných. Eh, publikovali jsme to mnohokrát. A vedle toho, vedle toho tenkrát bylo to slavné zasedání NATO, kdy byla Gruzie a Ukrajina pozvána do NATO, zcela oficiálně. Čili reakcí na ten Putinův projev, kdy on se ptal, proti komu vy to rozšiřování, rozšiřování provozujete, proti komu expandujete dál, proti komu mm, eh, posilujete svý jednotky a logistiku a tak dál eh, směrem na východ. No, tak reakcí na to eh, bylo pozvání Gruzie a Ukrajiny. Jo? Čili tohle si z toho vzal západ. A e, Islander v tom, v tom článku říká, Putin se tenkrát dopustil něčeho naprosto neslíchaného. Hmm kdy se odvážil hovořit eh, se západními papaláši jako rovný s rovným, chtěl, aby mu naslouchali, aby přemýšleli o tom, o tom co říká. Chtěl, eh, chtěl, aby akceptovali Rusko jako rovnoceného partnera a chtěl, eh, chtěl, aby bylo Rusko bráno vážně. No a výsledkem, výsledkem bylo, bylo pozvání Gruzie, výsledkem bylo, bylo pozvání Ukrajiny ačkoliv tehdejší velvyslanec eh, Spojených států eh, v Moskvě William Barnes eh, za Bidena ředitel CIA napsal, jak víme z Wikileaks, napsal velkou depeši, kde varoval, že ruský elity, jakkoliv jsou v mnoha případech nejednotní, tak v jednom se shodují, že Ukrajina je speciální případ, a že pokud Ukrajina by měla vstoupit do NATO, takže Rusko bude bojovat. Všichni to věděli, nikdo to nebral v potaz. Dneska jsme, eh, dneska jsme v situaci, nebo vytvořil se tam tenkrát eh, co se stalo po Mnichovské konferenci v roce 2007 a potom, eh, potom eh, Putinově projev? Ja trošku tě do toho skočím, to si pamětaj, že budeme, no. budeš hovoriť o tom, čo sa dialo hneď po. Len keď si rád, že Putin čo si dovolil, že jednal jako rovný s rovným, tak len v rychlosti povím eh, zo pár reakcií vtedajších západných politikov. Bielý mm -hmm. dom hneď po jeho prejave reagoval ešte teda hneď v deň prejavu spôsobom prekvapenie a sklamanie Putinovi obvinenia hmm. sú nepravdivé. Vtedajší generálny tajomník NATO Abdehop Šefer označil prejav za sklamanie a za prejav nepomáhajúci veci. Senátor Joe Lieberman z USA hovorí, že je to provokatívny uh, eh, prejav, ktorý tónom pripomínal studenú vojnu. BBC reagovala, že to je uh, návrat k studenovojnovej logike tento prejav vnímala jako signál zásadného zhoršenia vzťahov a konfrontačného kurzu Moskvy. Die Zeit hovorí, že Putin bez diplomatických ohľadov šokoval a vylakal aj čas publika a komentátorov hodnotil ho jako agresívny akt a návrat retoriky typický pre studenú vojnu. Čiže len tak jako naozaj veľký mm, nástrel, že zhruba ako asi reagoval vyspelý západný svet aj so svojimi médiami na tento prejav, ktorý si pred 19 rokmi dovolil Putin e, predniesť na Mnichovské konferenci. Tak můžeš pokračovat, Lučko. No, téměř, téměř po dvou desítkách let vidíme, jak ty komentáře se Jo. Jestli měl pravdu Putin, nebo, nebo jestli měli eh, pravdu tihle, tihle krasoduchové. Eh, ono, je to, ono to bylo o to horší, že na 11. září se velice dobře pamatujeme všichni, takoliv už je to hodně, hodně dávno. A tenkrát eh, Rusko nebo Putin a Rusko jednoznačně slíbili podporu Spojeným státům eh, v jejich akcích proti mezinárodnímu terorismu dalo k dispozici svoje základny eh, na jihu Ruské federace pro zásobování těch amerických vojsk, které strhly do Afganistánu a umožňovalo jim velký logistický operace. Jo. To se bavíme v roku 2001, začátku roku 2002. A vděk za to eh, to vládnul ještě teda Bush mladší, že jo? Jak v roce 2001, 2002, tak v roce 2007. Tak od, eh, od vděčením za to byla, eh, byl rok 2008 a, a to, eh, to pozvání eh, Eh, Ukrajiny a Gruzie do NATO. Jo. Eh, co se tam, eh, co se od té doby stalo? Prostě na to se začalo rozšiřovat a z toho to rozšiřování bylo, bylo nazváno svobodnou volbou těch, kteří tam vstupovali a těch, kteří, kteří je přijímali. Jo. Byl to projev svobody. došlo, došlo k mnoha převratům, vy jste teda, vy jste teda klasicky a nejvíce Ukrajina, No a to se, jste, to se označuje jako demokratický probuzení nebo vůle k demokracii. Jo. No, eh, když jsou zaváděny sankce, tak eh, ty sankce se stávají hodnotou. Hodnotou západního světa nebo e, nutností pro vynucení a ochranu hodnot. Všichni máme zkušenosti eh, s cenzurou, no a ta, eh, ta cenzura, teď se nemluví jako o cenzuře, ale nejbrž jako o informační integritě. No a eh, když dojde na válku, například na Ukrajině, tak to není válka, nejbrž podpora jo, z našeho světa. Čili eh, slovům se dávají úplně, úplně jiný významy, než by člověk čekal. No ale teď se můžeme podívat. To, to, to je v nějaké takové té oblasti termínů a jejich používání a tak dále. Ale eh, podívejme se, co po těch 20 letech eh, po tom Putinově varování svět má eh, jako minulý víkend se sešli, sešli teda v tom Mnichově, nebo předminulej. No a svět je v podstatě, tak jak jsme ho znali, ten, ten svět, který byl schopný nějak omezeně spolupracovat, tak ten je v troskách. To jsme, jsme najednou, najednou eh, v systému, nebo respektive jsme bez systému, který by cokoliv garantoval. Ten starý systém je zničený a ten nový není z čeho vybojovat. Prostě eh, válka proti Rusku je svatou válkou, už zbývá jediný, aby, aby snad eh, nový papež eh, se pochlapil a vyhlásil eh, kruciátu, prostě křížovou válku proti Rusku. To, to by tak asi zapadalo do toho, do toho rámce, eh, který se vytváří zejména Evropa. Jo? Část, eh, část amerických elit a Evropa. By nejradši vyhlásili křížovou válku. No, ale to, to, to není, e, není všechno. E, ten, e, ten Mnichov, ten měl jednat o bezpečnosti, ale jak říkám, o bezpečnosti tam nepadlo ani slovo. Vem si, vem si že Ukrajina, pro mě to je zásadní konflikt, protože s tou může být e, snadno e, světová válka. Ale e, my jsme byli v poslední době svědky naprosto šokujícího přepadení Venezuely. My jsme svědky naprosto neslíchaného škrcení eh, suverénního státu, jako je Kuba, kde, kde se zcela záměrně eh, mm, přibližuje humanitární katastrofa. Hmm. Ten ostrov chtějí vy, vyladovět, nebo a nevím, co tam. E, prostě bez nafty se dneska neobejdeš, bez paliv. A Eh, tu, eh, ta Kuba je škrcená, jo. A nikdo není schopen pomoct proti, proti Američanům. Hmm. Má si eh, genocidu pokud, v Gáze? Pokud není ochotný jít do války. A pak máš ještě Irán. Hmm. Nevíme, jestli dneska v noci nevypukne válka, nevíme, jestli nevypukne zítra v noci, anebo nebo v noci z neděle na pondělí. To už asi ne, jo. Ale, ale nevíme, jestli v pondělí ráno ještě v Iránu bude míra, nebo, nebo jestli už se tam zase bude váčit. A ono to nikoho, nikoho netankuje, ani jedna z těchto třech záležitostí. Nikdo na to téma vůbec nediskutoval. Proč taky? Mm. Nějaký Irán, že jo? No, no, to no. přece nikoho nezajímá. No a e, se skončila smlouva New Start, e, která byla v roce 2012 slavnostně podepsaná v Praze. Poslední strategická smlouva e, mezi Ruskem a Spojenými státy, která ještě přežívala. No, ta doběhla nová není a všichni dělají, že to je v naprostém pořádku a nikomu to, nikomu to nevadí. E, čili co tam, co tam vůbec chtěli řešit? Tam řešili akorát dvě věci, paňáci. Řešili tam Ukrajinu hmm. a řešili tam Gronsko. A to je, to je všechno a to má být bezpečný konf eh, bezpečnostní konference, která je vydávána za celoplanetární projekt za nejdůležitější akci v tomto směru, která letos bude a, a zase stejně důležitá bude, bude až ta, ta další za rok, jestli teda se v jednotlivé době vydrží, tak tomu říkají bezpečnostní konference. Hmm. To, to, to, přece, to přece nejde, tohle stojo. A e, tam volali po... E, jo, ještě, ještě řešili jednu věc ještě řešili vztahy mezi Spojenými státy a Evropou. Tak, to jsem chcel ještě te... ano ano. áno. Což je teda, což je teda eh, zajímavá záležitost. A, eh, tebe a mě se týká. Ale jak se to týká nikoho v Indii nebo, eh, nebo v Argentíně? když je to ta celoplanetární konference, a nebo na Novém Zélandě. Jak se, jak, se, jak se jich to týká? Ale já chápu, že každýho se týká, Eh, požadavek Spojených států eh, vůči Dánsku na postoupení, na postoupení Gronska. To se týká každého, protože jestliže Spojený stát nějakým způsobem uzmou Gronsko svému spojenci Dánsku, no tak jak si může být jistý už zmíněný Nový Zéland nebo Austrálie, že Eh, zůstanu té Austrálie, že eh, když se Trumpovi nebude náhodou líbit Tasmánie, a to i ten velký ostrov vedle, eh, vedle Austrálie, no tak, že, ho, že nevydá požadavek, že, že chce i tu Tasmánii, nebo jižní novozelandský, novozelandský ostrov, ten podle stejné logiky může chtít úplně všechno. Čili problematika Grónska se dotýká celého světa. Eh, problematika Ukrajiny se dotýká taky celého světa, ale jenom potud, že z toho může být světová válka. Jinak eh, domorodcům na ostrově Fidži je úplně jedno, jestli Ukrajina ztratí Donbass nebo, nebo nestratí. Hmm. Ty prostě chtějí mít jistotu, že nezačnou lítat rakety a to je, to je, všechno, to je všechno, co je zajímá. To jenom my si namlouváme, že, že je to důležitý. Jo. A my jsme se dostali do něčeho, že Evropa si tam e, řešila svoje problémy. No a e, jeden z těch problémů například bylo, že by na to měla, měla zůstat, na to mělo zůstat životaschopnou organizací i po válce na Ukrajině. E, začíná se o to, nebo už delší čas se o tom pochybuje, že pokud, e, pokud Ukrajina prohraje, Západ prohraje, no tak, že to může vec k, k rozkolu z NATO. No ale uh, Ukrajina neprehrá, lebo dnes práve povedal pán Zelenský, že Ukrajina určite vojnu neprehráva. To, že je otázne, či ju vyhrá, to ešte, áno, <laughs> že to ešte uznal, ale v každom prípade vojnu momentálne Ukrajina neprehráva. Takže to ještě vůbec... To... Proti asi vyhrává. No, tak... Protože válku, válku buď můžeš prohrávat, nebo vyhrávat. Mm. A keď ho nevyhrává, tak těm, ano, řekl bych. ano, ano. Takže zřejmě vyhrává momentálně Ukrajina. No, asi jí a, a, a očividně jo. je tak na tom dobré Ukrajina, že si může dovolit eh, otvárat nové fronty a teraz nie len jako ty vojenské, ale i politické a hospodářské. Lebo to, čo sa děje, aj, však včera jste sa tomu venovali v trikolore, ale to, čo sa deje s tou ropou, s tou Adriou a Chorvátmi, a Zelenským a všema Maďarmi a nami, tak to je naozaj niečo, to je niečo nepredstavitelné, neuveriteľné, čo si už dovoluje no, pán Zelenský. No. Já jsem dneska zase zaznamenal, že Ukrajina posunula e, eh, da, hmm. nebo dala další termín na zprovoznění družby. Už to nebude sobota nebo co, ale bude to úterý. Jestli si to dobře pamatuju. No a Maďarsko na to odpovědělo asi tím jediným způsobem, eh, který je na místě Maďarsko zablokovalo použití těch 90 miliard, no, no. který Evropská unie eh, přislíbila Ukrajině na další dva roky na financování. Hmm. On je tam k něčemu, k něčemu potřeba jednomyslný souhlas a Maďaři zatím řekli ne. No, tak no. může si pán Zelenský hrať ďalej svoje hry. No má pocit, no, že, jasně. že vieš, to je, ale to souvisí s tou konferenciou, však k tomu pôjdeš, ale, ale toto si tí pandrláci, ktorí sa tam zišli, toto si vychovali. To, tohto Zelenské, to je ich dieťa. Ano. Toto je ich dieťa a ktorý sa tam mimochodom tváril ako šéf Európskej únie. On keď tam príde, tak o tom tiež bude reč, tam bol potlesk, tam frenetický aplaus. To pán, pána Zelenského zrejme títo ľudia majú za nového vodcu Európskej únie. A on sa tak aj tvári. On, to, on zrejme sa už do tejto polohy pomaly ako vpasováva. Bo toto je ich dieťa, ktoré si takto vychovali. Tak prepač, jsem ti do toho skočil. No, jenomže, jenomže eh, jestli eh, Evropa má mít nějakou šanci, nebo, nebo Západ má mít nějakou šanci, tak bude muset přehodnotit pár věcí. Jo. Například předpoklad, že Rusko musí ak, akceptovat to zacházení, eh, který s ním doteď provozovali 20 let a přijmout strategické ponížení a přijmout eh, přijmout realitu takovou, jakou mu bude chtít vnucovat západní Evropa. Já nevím, jestli si, jestli si zaregistrovala včera nebo předevčírem, zveřejnila Kalasová katalog požadavků vůči Rusku, eh, kdy eh, za, eh, za jeho splnění bude Evropa ochotná akceptovat mírovou dohodu s Ruskem. Mm. Eh, zaregistroval si ty nie, požadavky? Nie, nie ale, ale nezaregistroval, ale viem si predstaviť, čo, čo za šialenosti sa tam. Čiže ja pani Kalasová tiež zrejme... Vy... Predpokladám, že to je taká, taká zmluva, taký, taký nejaká uh, listina, ktorá sa tvári ako podobne ako pán Zelenský, že e, tak ako Ukrajina vojnu vyhráva, tak aj Európska únia a Európa vojnu vyhráva momentálne. Zrejme pani Kalasová tak reaguje nebo vyhrávali? No tam jsou takový, eh, já si to nepamatuju úplně všechno, ale je tam řada bodů. Hmm. A některý z nich, jo, za prvně. Rusko bude muset omezit velikost svých ozbrojených sil. Hmm. Rusko bude muset stáhnout svoje jednotky z Běloruska a z Podněstří. Rusko bude muset omezit eh, jako počty svých zbraní. Rusko bude muset uhradit veškeré škody a ztráty, eh, které svou válkou způsobilo Ukrajině a zemím Evropské unie. Rusko se bude muset demokratizovat, Rusko bude muset zorganizovat věrohodné demokratické volby No a e, v, tom, v tomto duchu to pokračuje, ale no, požadavků těch... No ale tak to je vočko úplně v poriadku, lebo keď Ukrajina vyhrává vojnu a spolu s ňou Európska únia, tak jasné, že takéto podmienky si dává. Isté, to, lebo jsme výťazí. Pani Kalasová žije spolu s pánom Zelenským vo svete, že jsme výťazí. No tak aké by si tým mal dávať podmienky, keď jsme to vyhrali? No tak také je to, samozřejmě. Jsme vyhrali a Rusko, no. my jsme vyhrali a Rusko je porazené. No tak jsme mu dali takéto podmienky, které vlastně jsou kapitulácia Ruska. No tak iste, Pani Kalasová je člověk eh, vhodný na tom mieste, které zastává, lebo ak eh, je pán Zelenský vodca Evropské unie a hovorí, že jsme vojnu vyhrali, no tak ano, tieto podmínky jsou úplně v poriadku, lebo jsme vyhrali vojnu nad Rusmi. Dobré, já tlieskám. No, no tak jo, ale v tom případě e, tam mír nikdy nebude. A pak se budeme bavit o tom, kdy dojdou Ukrajinci. Protože e, dneska je těch Ukrajinců maximálně 25 milionů, když nepočítáme ty, co jsou v zahraničí, tak je jich nějakých 25 milionů, z toho bude tak milion mrzáků, takže má 24 milionů, eh, z toho bude z těch 24 milionů si troufnu říct, že vzhledem ke ztrátám, tak eh, bude tak 14 eh, milionů žen a 10 milionů mužů, no tak kolik máš bojeschopných, když eh, tam máš dneska už velký procento starců nad 60, pak máš taky nějaký procento eh, mladěchů do 18 let to ještě eh, ty můžeš taky vyloučit, to můžu aproximovat e, eh, 3 miliony dohromady, takže máš 7 milionů, pak potřebuješ eh, nějaký, který budou e, zajišťovat základních od toho hospodářství, tak za chvíli nebude kde brát, jo. E, kdo bude bojovat? Paní Kalasová, kdo jí brání v tom, aby se přihlásila e, e, na ukrajinské ministerstvu války a navlíkla na sebe mundur e, a šla jako dobrovolnice na frontu. <laughs> bude jistě přivítána velkým potleskem. E, o tom paní Kalasová jaksi neuvažuje, řekl bych. To je e, a e, za těchto okolností prostě oni všichni, všichni říkají, budeme bojovat dál, budeme tu Ukrajinu podporovat. Jenomže na Ukrajině už i ve jejich sdělovacích prostředcích narážíš na články, kdy si tam kladou otázku, proč my máme vlastně bojovat za evropský zájmy. Oni chtějí, aby my jsme bojovali. No, to je dobrá otázka. To je, to je no. velmi správná otázka, kterou my tu často na ňu v týchto reláciách upozorňujeme, lebo ono sa to tvári, prepáč, že som ti do toho skočil, ono sa to tvári mm. ako mhm. taká hlboko humánna proukrajinská vec, keď oni povedia, že Uk Ukrajina bojuje za nás, za Európanov. To je Ukrajina je nejaký, nejaká hrádza, pred tým nebezpečným Ruskom Ukrajina nás nezbrání. Tak to tak, ako oni to tak hovoria, oni sa pritom ani nezačervenajú, im to príde normálne. Ale to jsme hovorili už x krát. A teraz sa vcíťte do kože radového Ukrajinca, kterého právě odchytili někde na ulici. A ten počuje, že no kamarát, ty si tu na to, aby si bránil nás v Evropě. Tak to je krásné. To, to je to týmto ľuďom pomaly, ja to hovorím, že i tým Ukrajincom to pomaličky začne dochádzať, že tí, ktorí sa tvárili ako vaši najväčší chlebodarcovia, obráncovia, vaši milovníci, ktorí sa vám zbierali na zbierky pre Putina, na raketu a na neviem čo, na tanky, tak to boli v skutočnosti tí, ktorí vám spôsobovali najväčšie utrpenie. Pretože vás vnímali ako tých, ktorí máte predsa nás tu v Európe brániť. To je vaša povinnosť nás tu brániť. Lebo my sa tu nebudeme sami brániť pred Ruskom, však jasné, že nie, to ako nie, ale vy ste, vy ste tí, ktorí tu máte zbranie, e, bojujte. My vás brá... vy ste ten, tá hrádza. Tak už si, no. už si začínajú Ukrajinci konečne klásť správne otázky. Či sú tu oni na to, aby oni boli hrádza tuto pred Ruskom a Európou. Majú brániť oni. No, dobrá, správna otázka. Len tak ďalej. No, ale e, to, e, to nepochopíš eh, tohle. To, eh, to, to, co, to, co chce ta Kalasová, to, to prostě eh, zdravým rozumem nelze, nelze pochopit. Jo. Ty, Ukrajina, Ukrajina opravdu, opravdu asi, asi vítě, vítězí mm. na všech frontách. Jo. Já tadyhle, já jsem se nedostal rychle přímo, přímo k těm Eh, jako otázkám na tvrdo, mám tady jenom takový hrubý výcuc. Protirský seznám přání Kalasové. Uvádí se v něm, že Rusko musí stáhnout svá vojska nejenom z Ukrajiny, ale taky z Běloruska, Moldavska, Arménie, Gruzie, že musí z Běloruska odstranit jaderné zbraně, a obecně snížit počet svých vojsk na úroveň podobnou eh, eh, ukrajinské, ukrajinským kapacitám. Rusko musí na Ukrajině a všem zemím a společnostem Evropské unie kompenzovat ztráty v důsledku konfliktu, včetně škod na životním prostředí a umožnit mezinárodním vyšetřovatelům odhalit ruské válečné zločiny na svém území. A dále musí Rusko provést vnitřní reformy, se svobodnými volbami pod mezinárodním dohledem. Jo, to se rovná e, výměnou za to. E, Evropská unie požaduje, poslouchej, výměnou, když to Rusko splní, hmm. tak ještě k tomu Evropská unie požaduje místo u jednacího stolu. No. e, že, a je to prý její právo. No, tak, <laughs> čo ti na to povie? Len to, že som povedal. Áno, keď si zvýťazil, tak, tak presne takto majú znieť podmienky. Však teraz som počul pána Zelenského, ktorý povedal, že no, žiadne kompromisy robiť nebude, žiaden Donbass sa nebude odovzdávať. Už to, že jedná s agresorom je kompromis. Tak Dobre, však tak, tak, tak to má hovoriť človek, ktorý vyhral vojnu. Ja mu tlieskam správne. Ak sme vojnu vyhrali, potom naozaj takto treba jednať. Dobre. A tomuhle, tohle prostě znělo, znělo v Mnichově. Tak když si vezmeš, že to někdo myslí vážně, tam, tam prostě někdo, někdo vystoupí s něčím takovým a myslí to vážně a oni mu tleskají, tak, tak o čem ta konference je? No, no, to si povieme o čom. Iba naznačím. No o tých, ktorí sa na tomto šialenstve podielali, ktorí ho spôsobili alebo boli spolupáchateľmi a za žiadnu cenu si to nesmú priznať. No tak sa tam prišli vzájomne potľapkať po pleci, prišli sa vzájomne ubezpečiť, akí sú skvelí, akí sú super. 20 rokov, z 20 rokov starého prejavu Putina si samozrejme nezobrali nič, iba sa utvrdili v tom, že bola chyba ho aj pred tými 20 rokmi tam zavolať, lebo čo si to dovoluje také veci rozprať. Čiže to bolo to bolo také, vočko, tľapkanie sa po pleci spolupáchateľov, ktorí sa navzájom chválili, ako dobre to robia. No. Tak to, no, tak to, tak to opravdu e, hm? robí do, dobré, jo, jak, no, jak bys si řekl. Protože jsme tam, kde jsme. E, kde jsme. E, co nevidět, bude čtvrtý výročí války, to znamená, že vstoupíme do pátého roku. Hm. E, zapitejch e, padají různý čísla. Já bych si typnul, že mrtvých mrtvých na obou stranách bude přes milion, zraněných bude možná půl druhého milionu. Jsem zvědavý, až se dostaneme ke konečným číslům, eh, jak to bude vypadat. Všichni tvrdí, že Rusové mají obrovské ztráty, daleko větší než hmm. Ukrajinci. No tak uvidíme, jak to bude ve skutečnosti potom. A eh, když Rusové necítili potřebu eh, spustit ani, ani mobilizaci, ještě když mají dost dobrovolníků. Zatímco Eh, Ukrajinci musí rozšiřovat a to výrazným způsobem hřbitovy, ale třeba, třeba mají pravdu, já nevím. Jo. Ale vraťme se, vraťme se tam. Oni tam řešili, eh, jak jsem říkal, řešili tři věci. Ukrajinu, Kronsko a vztahy mezi, mezi Spojenými státy a Evropu. No, za mě došli ke třem e, zásadním závěrům. E, závěr první americký prezident Trump je nepřítel. A Evropa se musí připravit na strategickou autonomii a stát se méně závislou na Spojených státech. Závěr první. Evropa páš. Za druhý. Ruský prezident Putin je nepřítel. Evropa se musí připravit na konfrontaci s Ruskem eh, a to docela pravděpodobně bez pomoci Spojených států. Za třetí, skončení války na, Ukra- na Ukrajině představuje riziko útoku Rusku na Evropu, proto není třeba spěchat s, mí- eh, eh, s mírem, tak aby eh, Rusko bylo stále pod tlakem a nemohlo dále se vojensky a ekonomicky vyčerpávalo. Jestli Evropa se chová vůči Donaldu Trumpovi a Donald Trump k Evropě, přiznejme, Vizgronsko, se vzájemně chovají jako nepřátelé. Ku podivu pořád ještě slyšíme řeči o transatlantické jednotě, ale do toho Merc jako razí, že Evropa musí být daleko sebe, sebevědomější a samostatnější, byť teda Německo si vyčlenuje právo na zvláštní vztahy eh, se spojenými státy, což Merc eh, v Mnichově pronesl explicitně, Macron tento vidí trochu jinak, ten říká, že Evropa by se měla postavit na vlastní nohy a měla by, eh, měla by se osamostatnit a být, eh, dejme tomu, v konkurenčním postavení aspoň, aspoň někdy vůči Spojeným státům. Je zvláštní, že to říkají teďko, že když šlo o obhajobu eh, těch nejniternějších evropských zájmů, když Trump začal uplatňovat sla vůči Evropě a velmi nevybíravým způsobem, tak se plazili doslova, před ním doslova po zemi, aby, aby si Trump uvědomil, že jsou jeho věrní spojenci a že, že by na ně měl být daleko hodnější a tak dále. A já jsem předvídal den po Trumpově nástupu, že k tomu dojde a že Evropa nic neudělá No a vidíme, že Evropa nic neudělala. Oni asi věděli, že, že místo Evropy do toho zasáhne dneska svým výrokem eh, americký nejvyšší soud, který prohlásí Trumpova cla za nezákonná. A medzičasom už Trump vydal, si zachytil 10% globálne clá. Hned na to vyhlásil. Zachytil si tu informáciu? Eh, to ještě ne, to no. bylo v době, kdy jsem se připravoval. No, tak soud no, mu no, tieto tak... blokol, tieto mu stopol a Trump povedal hned na to, že, teda, že sa samozřejmě urazil na soud, že čo si to dovolí, soud koná v mene cudzích záujmov, bla bla bla a zaviedol 10% globálne cla na všetkých. <laughs> tak, tak tak. Hmm. tak no jo, Borisku, ale to, to no. není to tež, jo. To je, to je způsob, jak eh, aspoň nějak sanovat americkou státní pokladnu. Mimochodem, eh, dneska byl ohlášený deficit, který měli za leden a ten byl zase daleko vyšší, než se, než se počítalo v obchodní bilanci. A už hádám len ta Venezuela jich spasí teraz, keď budu tu ropu konečně no, tu predávat. No. Asi, asi jo. Ale Evropa za svý zájmy vůbec nebojovala. To za ní musel odbojovat americký nejvyšší soud. Američani, eh, teda Evropani sklopili uši a řekli, jo, eh, tatičku Donalde, vysurute, taťka Donald, co činí, dobře činí. Tak ho taťka Donald, Donald činil a teď ho skřípnul nejvyšší soud, ale ono s těma clama, když už jsme se jí dotkli, tak eh, vem si, že američani to vybrali, ty peníze. Dneska nejvyšší soud řekl, že byly nezákonní. No, a musia miliardy. Říkají, ano, může, musia vrácať ty peníze. No. Jo, ty, hmm. miliardy, to budou, to budou minimálně eh, vysoké stovky mi, miliard, ne-li, ne biliony dolarů už eh, v mezičase. Jo. A eh, ve Spojených státech se rozběhne spousta procesů, protože všichni ty peníze budou chtít. A vedle toho Evropani a Asiati byli donuceni k různým úlitbám typu, že budou kupovat tolik a tolik, za tolik a tolik eh, energetický uhlovodíky ze Spojených států firmy, že tam budou investovat tolik a tolik eh, 100 miliard eh, dolarů do americké ekonomiky, že tam přesunou továrny, výrobu a tak dále. Jestliže to skončí desetiprocentními cly, a to, to nebude moc být nad rámec těch cel, které jsou dneska. To bude muset eh, to bude nad rámec těch cel, který eh, ty jednotlivé státy měly předtím, než byly zavedeny e, cla Trumpova. Aspoň tak tomu rozumím já, jo, tomu, tomu rozsudku, ale můžu se plect. Tak by to znamenalo snížení cel. No a tím pádem si každý a je jasný, že Trump ten Nejvyšší soud rozhodl, že může jít maximálně do asi 15% eh, na dobu 150 dní, jestli si to dobře pamatuju, eh, ve speciálních případech, kdy je ohrožena národní bezpečnost Spojených států. A jestliže, jestliže to bude takhle, no tak eh, Trump vlastně ztrácí ten, ten univerzální byč, který měl na celý svět, Indie, ty, eh, ty buď budeš kupovat ruskou ropu, anebo budeš mít 50% cla. Tak dneska, pokud mám pravdu, tak to bude eh, v pozici Indie, tak budeš mít 10% cla. A mm, buď budeš, eh, buď ty clá, nebo budeš kupovat ruskou ropu. Jo, takhle nějak si to, si to bude stát. Já jsem zvědavý, jak se to utřese do, do praxe. A říkám, americká vláda, která má rozpočtové problémy. No, tak si teďko ty rozpočtové problémy zřejmě zvýší ještě to, to co vybrala neoprávněně na těch clech a bude to muset vracet. To je, to je šílená záležitost. Ale znova opakuju, Evropa hmm? místo toho, aby, aby táhla před americký soudy aspoň, hmm. jo, když už nechtěla zavádět eh, odvetní opatření, tak Evropa nedělala nic. Eh, Rute, Rute říká, že tatíček, tatíček tr, Trump, co činí, skvěle činí, jako mhm. laskavý a dobrý taťka. No, no mali by sme sa eh. teraz, mali by sme sa teraz odvolať proti tomuto rozhodnutiu súdu, že nie, že to rozhodol zle ten súd, že predsa keď sme raz s tými clami súhlasili, že to správna cesta, tak súd musel zle teraz rozhodnúť. Mala by Európa bojovať, aby clá ostali zavedené, predsa. Keď takto správne. Ale to je skvělý, hele, to je skvělý nápad tohle. Borisku, já se přimlouvám za to, jestli nás poslouchá nějaký služební ucho u vás nebo u nás, aby byl tak laskav a ten tvůj nápad doručil do Bruselu k rukám, eh, k rukám Uršuly von der Leyenové, protože tu, tu by to mohlo eh, zajímat a inspirovat k dalším politickým krokům. No, no, no ale... nápad. ale táto táto zostava ľudí sa tam v tom, v tom Mníchove zišla, ktorí o ktorých už sme si povedali v minulosti ten vtip, že môžete nám zobrať Grónsko, ale lásku k USA nám nevezmete. Čiže to sú ľudia, to ešte sme sa k tomu nedostali, ktorí prišli na ten, na ten summit s obrovskými obavami, lebo e, rok dozadu im J.D. Vance naložil viceprezident no. americký a oni sa mrvili na stoličkách a skoro sa tam rozplakali. Že dobré Spojené štáty, ktoré my sme odčítavali z piera, plnili sme všetko, čo ste povedali. A ešte aj nad rámec. Tak vy nás teraz kritizujete. A rádi, rádi. A rádi. A oddane a asertívni sme boli a všetko sme robili. Tak vy teraz sa na nás neváte, čo sa to deje. Skoro tam plakali. Tak teraz bola veľká obava, príde zase uh, náš pán zo Spojených štátov amerických, teraz to nebude Vance, bude to, bude to Rubio, čo sa ide udiať? Boli obavy, nakoniec môžeme ten summit nazvať, že to bol summit obrovského balvanu, ktorý spadol zo srdc týmto ľuďom, keď, keď teda Rubio očividne nešiel v intenciách jeho predchodcu nebol zlý na týchto chudákov, na týchto lokajov, práve naopak pohladkali. ich, niečo im v tom zmysle povedal, že teda naše spojenectvo je nehynúce s Európou, Amerika je dieťa, dieťatkom Európanov, tak oni hneď sa pomrvili, ale teraz tak láskou, tak, tak sa nadchli, však za všetkých zacitujme, za všetkých týchto zacitujme aspoň jedného nášho atlantistu Ivana Korčoka, ktorý vraví, kde ho mám, kde som si ho tuto dal. Ako sa teší z toho, že aké to bolo krásne teraz, že tuto, že s napätím očakávaný prejav amerického ministra zahraničných vecí Marka Rubia na Mnichovskej bezpečnostnej konferencii priniesol dôležité posolstvo. Po dlhej dobe to bol prejav amerického predstaviteľa, po ktorom nenasledovalo rozčarovanie, ale nádych a nádej, že USA predsa len definitívne nepochovali to, čo Európu a USA spája. Čiže tam Vlčko, pri týchto lokajoch, teraz tam Nemôžeš od nich samozrejme ani na náhodu očakávať, že oni by sa ti búrili proti tým clám, ktoré im nadiktoval e, Trump. Oni práve sú teraz, teraz konečne zase ich niekto pohľadkal po hlavách a povedal, dobrý, dobre, dobre, slúžite, dobre, my si to vážime, vašu službu, robte tak ďalej. Tak oni sa teraz, to je normálne, si ich pokropil živou vodou. Oni tam tlieskali, išli si tam ruky ucapkať o tej radosti, že veľký Marko Rubio nebol na nás zlý ako, ako Vance, tak hádam, hádam světlo na dobré časy, hádam sa nám vráti starý dobrý svet, však to píšeš u, u seba v komente, že asi toho Trumpa sa rozhodli vysedieť, že to počkáme, prečkáme toto, toto temné obdobie, prečkáme a potom sa nám vrátia staré dobré časy, kde svet dával význam. Taký to tam sedeli v tej, na tej konferencii v Mníchove. Tento typ ľudí. No, to je pravda, já jsem si toho Rubia připravil taky, samozřejmě. A e, tam se všichni umanuli na, e, na následující vět, e, věty Rubiovi. Náš osud byl a zůstává neoddělitelně spjat s vaším v, a to i v době, kdy titulky již ohlašují konec transatlantické éry. Eh, Spojené státy si podle něj nestanovili cíl ukončit vzájemné partnerství a ani to nechtějí. Pro Američany může být domovem západní polokoule, ale vždy zůstaneme dětmi Evropy. No a pak následovali standing ovations, že jo, jak je, jak je, jak je zvykem. Jenomže na to se soustředil, na to se soustředili vši, všichni Korčokové a Ruteové a Lajenoví a podobně, ta si to taky moc pochvalovala tak ty se soustředili na tohle. Jenomže on ten Rubio, když si, e, si dal práci a e, projel si ten jeho text, hmm. tak on taky řekl něco jiného. A o tom už se nemluvilo. Jo. On e, Rubio taky upozornil, že e, Spojené státy a Evropa mají, mají eh, kulturní spřízněnost. Mluvil o křesťanském dědictví, mm. o společných obětech, o svobodě jako o myšlence, která se zrodila v Evropě a změnila svět. Jenomže on to dal do následujícího rámce. Braňme naši velikost, eh, naši velkou civilizaci, důraznil. A pouze na základě tohoto dědictví je podle něj možný vybudovat ekonomickou a politickou budoucnost. A e, aby tomu bylo správně rozuměno, tak jim sdělil, že Západ předal svou suverenitu vnější kontrole. Tím mínil dvě věci. Za prvně, že e, povolil příliš e, mezinárodním organizacím typu OSN nebo VHO, aby, aby mluvili do života do života jednotlivých států. A nepochybně tě myslel i Evropskou unii, teda by bylo jasno. Dodávám já. No a vedle toho v druhém v plánu eh, to myslel tak, že Západ předal svoji průmyslovou základnu eh, do zahraničí a eh, tak, aby naplnil kult, eh, kult záchrany klimatu, což vede ke katastrofální energetické politice. Jo? No a taky, taky řekl, že touha po světě bez hranic otevřela naše dveře bezprecedentní vlně masové migrace, hmm. což způsobilo krizi velkých rozměrů a e, která ohrožuje samou podstatu západní společnosti. To tam bylo řečeno taky ale o tom si nic nepřečteš eh, v deníku hmm. N, hmm. Hmm. to, to tě neřekne Markíza, to tě neřekne Česká televize, to tě nenapíše seznam CZ, e, eh, o tom, eh, o tom nebude, nebudou mluvit e, jaksi příslušníci vaší opozice nebo vaší politické opozice. Eh, žádný pan Šimečka o tom nebude mluvit, nebude o tom mluvit eh, žádný Petr Fiala v našem parlamentu. Ne, ty o tom mluvit nebudou, ale to byl taky projev Marka Rubia. Hmm. Rozdíl mezi, eh, mezi Rubiem a e, Vencem Loni byl v tom, že Rubio dal na začátku cukrátko. Ano, ano, ano a dávkoval ten peliněk eh, velmi eh, střízlivě, bych řekl, velmi střízlivě, ale byl tam ten peliněk hmm. a nevynechal ho. Zatímco J.D. Vance se s tím nepáral. Hmm. Ten žádný cukrátko nedal a dával jenom peliněk a dával ho, dával ho po velké lžící. Ale podstata zůstala stejná. Jo. Takže já nevím, z čeho, z čeho, se tak, eh, z čeho jsou tak urvaný a z čeho se tak radujou. Hmm. Konec konců, eh, to je záležitost ryze česká a já jsem ji nechtěl, nechtěl vytahovat a není nutný, ale mám to připravený taky. Eh, to, bylo, to byl celý ten spor Macinka Clintonová versus Sikorsky. Jo, ale k tomu se, k tomu se možná, možná potom dostaneme. Hmm. A Eh, Macinka byl jeden z těch, kteří sklidili velký, velký potlesk amerických vládních kruhů. Jo. A ten, ten podpořil, ten podpořil eh, Trumpovu vizi, vizi politiky tak, jak je. Takže já opravdu nechápu, z čeho má váš ex-ministr zahraničí Ivan Korčok e, takovou radost. No víš, no, čo má robiť? <laughs> to, to je tak, že tak sú dve možnosti. Buď je to naozaj tak, že títo ľudia si vybudovali nejakú schopnosť naozaj prežívať absolútne otrhnutý od reality a tá ich vedie napríklad k tomu, že keď Marko Rubio použije tie správne slova, ktoré ich pekne pohľadia po hlave, tak oni vypnú zvyšok a ne, nepočuli tie slova, o ktorých si hovoril teraz ty, lebo áno, presne tak, našli sa mnohí komentátori, ktorí povedali toto isté, že nie je dôvod na veľkú radosť, tá radosť je fantómová u evropských lídrov, pretože v skutočnosti medzi Rubiom a Vansom nie je veľký rozdiel rozdiel jedine v tom, že ten Rubio to povedal ako tak trošku účesanejšie, tak milšie, bol taký privetivejší, ale že pointa ostáva tá istá. A pointa je tá, že Spojené štáty povedali Európe už žiadne hranie na spojencov, prostě vec sa má tak, že my sme tu tí, ktorí diktujeme. Mimochodom, my ste si zachytili informáciu, že e, Európania budú povinni kupovať e, americké zbranie. Nie, že vy si tuto budete prezbrojovať z vašich zbrojoviek európskych. To povedal Trump teraz najnovšie. Tak toto je to naše krásne spojenectvo, v ktoré Korčok verí. Tak e, v skutočnosti je to tak, že vyzerá to tak, že len nám pekne povedal, že veci sa majú takto, že my sme tu šéf a vy budete ďalej poslúchať ešte viac, ako ste poslúchali doteraz a nebudeme sa o tom ani baviť. Len to povieš pekne. No, čiže bude to takto, Vočko, že Buď títo ľudia, ako Korčok a spol, nemajú tú schopnosť pochopiť, čo sa im vlastne hovorí, že vypnú, vieš, automaticky, keď pekné slovo zaznie, tak oni vypínajú a tešia sa, a Rubio, Krásne to Rubio povedal a starý dobrý svet sa vráti, treba len vydržať, kým Trump zmizne. No alebo to vedia, alebo zkrátka je im jasné, že čo bolo povedané, ale vieš, čo majú robiť? Čo majú priznať? Majú sa priznať k tomu, že sú spolupáchatelia tejto hrôzy, ktorú tu máme. Však to som chcel prečítať. Prečítam ti, lebo to je krásne to, bol, krásne to povedal šéf-redaktor pán Daniška ten, ten potlesk, který sa tam eh, rinul, keď, keď Marko Rubio prednášal, ten potlesk, keď, keď hovoril ukrajinský eh, prezident Zelenský, ten potlesk týchto lokajov, ktorí buď teda nevedia, čo sa deje, alebo vedia, čo sa deje a čo majú robiť, tak on to krásne, tak krásne to napísal, že som si povedal, to, toto vyťahnem a prečítam tu v tejto relácii, lebo naozaj týmto je podané úplne všetko o týchto ľuďoch, tak zacitujem ti z toho Danišku, že tento potlesk je priznaním. Je to potlesk, ktorý umožňuje prehlušiť zodpovednosť za celé tie roky chybných západných rozhodnutí voči Ukrajine. Umožňuje zabudnúť na ten jeden prejav, který mal v Mnichove naozaj historický význam, keď Putin v roku 2007 varoval pred rozširovaním NATO na Ukrajinu a Gruzínsko. Na Putinov prejav ešte minútu pred 12. nadviazal bývalý nemecký kancelár Olaf Scholz, keď vo februári 2022 tesne pred začiatkom vojny vyzval v Mnichove Zelenského, aby sa vzdal plánu na vstup do NATO. Tomu sa vtedy netlieskalo. Za to ten terajší potlesk umožňuje zabudnúť na príčiny vojny na Ukrajine, aj na to, ako sa perspektíva Ukrajiny po vojne s Ruskom z roka na rok prudko zhoršuje, ako ide všetko od desiatich k piatim. Umožňuje zabudnúť, akým problémom je vnútorná správa ukrajinského štátu, masívna korupcia, ktorá znemožňuje to, čím bola povojnová obnova Nemecka, znemožňuje trvalú obchodnú spoluprácu a napokon aj prijatie Ukrajiny do Európskej únie, pretože sa tam dá minúť ľubovoľné množstvo peňazí, ale výsledok nepríde. Tento potlesk nazývam prejavom kievského syndromu. Je to potlesk tých, ktorí majú vinu a zodpovednosť za vývoj, ktorý viedol k vojne, za vojnu, ktorú Ukrajina prehrávala čoraz viac a za potupné ničenie národa, ktorý bol kedysi väčší ako polský národ a po vojne bude polovičným, pričom namiesto veľkého Izraela bude pripomínať veľkú Palestínu. Všetci tí, ktorí nechceli vidieť hrôzy vojny a prispeli k nej, si tlieskajú navzájom, nesú za to svoj diel zodpovednosti, ale kým je ich dosť a vedia si prejaviť solidaritu a preto bola potrebná aj pani dôchodkyňa Hillary Clintonová. Dovtedy sa všetko dá ešte udržať. Je to pritom kolosálne zlyhanie západnej politickej generácie. Potlesk pre Zelenského je priznaním viny a súčasne snahou vyhnúť sa z odpovednosti za dôsledky politických chýb, pretože kým pokračuje vojna, musia sa riešiť iné otázky. Tí, čo tlieskali, sú komplicmi Zelenského v tragédii na Ukrajine. Pozerajú sa na zničený Kiev, Hovoria o jeho utrpení, ale nedokážu ho zniesť, ani mu čeliť zmenou politiky a, prispo- a prispieť k jeho skončeniu. Nedokážu si ani predstaviť noci v teplotách minus 20 stupňov. Nedokážu pripustiť politiku, ktorú tu, táto vojna ktorá túto vojnu môže zastaviť. Preto sa potešili aj Zelenského urážke Orbána. Človek by neveril, že to mesto môže získať po roku 1938 aj druhý negatívny význam. Podarilo sa. Tak koniec citácie od, pani, od pána Danišku tlieska mu za toto. Naozaj potlesk. U, úžasný za to, ako to napísal, lebo presne toto je to títo, čo tam tlieskali, títo, ktorí sa tam tešili, že Marko Rubio krásne povedal o nich, že ich pohľadkal po tých ich hlavách, ktorí tak si išli utlieskať ruky, keď, keď Zelenský diktoval, čo treba robiť, postavil ich do pozoru a čo nebudú robiť a čo budete robiť a diktoval veci z pozície vodcu Európskej únie, tak toto všetko toto všetko, títo chudáci, ktorí, ako si povedal, sa nevedeli postaviť, ani keď nám tu Trump zavádzal clá, išli sme ho poníženie sa mu poďakovať, tak toto všetko, toto všetko sú tí spoluvinníci. Toto všetko sú, sú tí, ktorí túto hrôzu nie, že len oni spôsobili, ale boli spolupáchateľmi tejto hrozby. Tak títo sa tam teraz zlietli. Tak toto sa mi ešte žiadalo prečítať tento, tento úžasný koment. Já tě za to děkuju, protože to je opravdu skvěle formulováno, přesně formulováno. My teda se snažíme minimálně tři roky eh, říkat to samé, ale takhle dokonalou formulaci jsme hmm. dohromady nedali jako pan hmm. Dojníška. Takže je to, je to pravda. My jsme, my jsme říkali a tvrdíme to neustále, že na Ukrajině už dneska se nebojuje o nic jiného, než e, Zelenský tam bojuje o svý přežití. A západní elity bojují o své politické přežití. Zelenský bojuje o fyzické přežití a e, všichni ti Mercové, Lajenové a tak dále. Ty bojují o to, aby zítra odpoledne neskončili na politickém hnojišti. Jo, protože kdyby, kdyby přiznali, jak je to, tak tak to eh, tak prostě e, z čtyři roky vyhazují peníze, hmm. mají na svědomí spoustu mrtvých a eh, to je asi tak výsledek, výsledek jejich politiky. A v tom Míchově ty jsi kdysi přebral článek, který já jsem našel, tuším, na Figaru, mm. kdy, který napsal jeden z ex-šéfů francouzské vojenské rozvědky který, který prostě prohlásil, že Francie do 20 let eh, taková ta Francie, jak ji známe, jak si ji představujeme, tak prostě zmizí. Zmizí vlivem eh, demografických změn a e, jako m, mm, v podstatě změnou složení obyvatelstva. No ale tohle, tohle jim Rubio připomněl, jo, e, tou neřízenou migrací. Zaznamenal si, že by někdo někdo zvedl migrační problém a chtěl ho, chtěl ho někdy v Mnichově ne. na těch bezpečnostních konferencích řešit. Ne, ne. Ani nápad. Samozřejmě, jo. ne. A včera, včera jsem upozorňoval na článek, který vyšel, který jsem přebral z Bildu, který vyšel na kose dneska. A e, to je článek, který, já jsem si myslel, že to psal muž, ne, tak ona ho psala žena. Hmm Eh, novinářka, která patří do elitního týmu Springrova vydavatelství. Je to, je to žena, je to muslimka, je to eh, původem eh, Somálka, je to nelegální migrantka, která se v Německu i pracovala. Ta, ta prostě varuje, varuje před zhroucením západu jako takovýho. Říká, západ nastoupil na trajektorii, kdy, kdy mu hrozí naprostý zánik, protože eh, muslimská komunita je zkrátka Eh, rozhodnutá neakceptovat západní hodnoty, nehodlá se, nehodlá se na ně nastavit a naopak chce, chce prosazovat um, svoji ideologii, svoje náboženství, svoji netoleranci a tak dále. A je to zásadní problém. A jestli s tím Západ rychle, rychle něco neudělá, tak je to problém, nebo ten, e, ta pointa je taková, že ona píše, to je, to je zásadnější problém, než Rusko nebo Čína pro Evropu v současnosti. To napsal Bild, tohle hmm. Na, na e, eh, té konferenci takzvané bezpečnostní nic na tohle téma nezaznělo hmm. a nezazní. A e, my říkáme, že Petr Pavel, náš pan prezident Pávek, že si to odpracoval, to svoje pochybení, že byl komunista, že byl agentem a takovýhle, že si to odpracoval ve strukturách na to, kdy byl tím nejvyšším vojenským hodnostářem na, na ta. Jeho předchůdce, proč o tom mluvím? Protože jeho předchůdce byl německý generál Kujat. A ten, eh, ten dal rozhovor Berlina Zeitung, a konstatoval tam a konto e, Mnichovský konference. E, na rozdíl od pana, eh, od vašeho pana Korčoka, který se radoval z toho, jak ten, jak ten Rubio byl vlídnej, hodný a jak dal to cukrátko. To říká ne. Evropa upadla do naprostý politický a geopolitický bezvýznamnosti. A jestli se rychle neprobere, a nezačne s tím něco dělat, aby eh, se mm, eh, prezentovala jako samostatná síla, kterou je potřeba eh, respektovat a brát vážně, tak, eh, tak zmizí z geopolitické mapy světa. Je to volná parafráze. A když to říká bývalý eh, nejvyšší vojenský velitel NATO, tak já bych řekl, že ví, co povídá. Jo, protože to není manekín Pavel. Hmm. A prostě e, německý generál prostě není, není český, e, eh, český manekín. Len, je jednoduchý. Len vieš, tu sa, tu sa dostáme práve k tej kľúčovej veci, toto je na tom dôležité, lebo však môžeme sa tu celý večer rozprávať a bude to eh, samozrejme sedieť, že čo tam za lokají boli a ako sa správali, ako, ako tlieskali, ako sa išli umlátiť od radosti, keď ich vzory a ich ideály rečnili. Halo, halo. No, počuješ? Halo, halo no my ťa počujeme, ale ty nás asi nie. Tak pri... Slyšíme se, Borisku? No, my teba áno. Ale ty nás nie. Tak môžeme... Ja tě slyším, a už, už tě slyším. Dobre, dobre, te... dobre, takže už to ide. No, to som, vieš, chcel povedať, že môžeme ďalej v tom pokračovať, ako, ako sa tam títo lokaji správali, ale čo je vlastne na tomto teraz to kľúčové, to podstatné, to uvedomenie si, že pozeráš na tých ľudí, a, a naplno, ale že úplně naplno ti dôjde, že oni sa nikdy nezmenia. Že oni, že oni nie sú schopní nič akoby nie sú buď schopní nič pochopiť, alebo už nemôžu nič pochopiť. Proste pozeráš sa na týchto lokajov, ktorí celú túto hrôzu spôsobili. Tak, ako sme si to čítali od pána Danišku, že čo to boli za tých potlesky. Tak vidíš tých ľudí, ktorí túto hrôzu spôsobili, ale zároveň chápeš, že nikdy, nikdy vlčko, že nikdy sa nezmenia. Ja som teraz čítal nejaké ako také povzbudivé komenty na mainstreame, že že ako tento, tento, tento summit v Mníchove, no áno, že ty Spojené štáty pod Trumpom jsou hrozné, jako nám ubližují a tak, ale že jedna parádna vec je na tom Trumpovi, že nám dal studenou sprchu a teraz Evropa sa může prebrať z toho. A teraz oni pod tým chápu samozřejmě zbrojiť proti Rusku a to všetko. Čiže taká nádej, že ten mainstream je tak v takej nádeji, v takej radosnej nálade, že že bolo to potrebné, že za ten rok od tej minulej konferencie, kde nám Vance naložil, tak bolo to potrebné ten rok, lebo teraz sa Európa mohla zobudiť. A ja vrajím, že no tak samozrejme ten mainstream si pod tým zobudením predstavuje niečo iné, ale vrajím, že žiadne zobudenie, nič, že pozeráš sa na tých ľudí, na tú von der Leyenovú a, a všetkých týchto korčokov a podobných a, a chápeš a naplno ti dôjde vočko, že nič Ni, nič, nikdy v živote sa nezmenia. Nikdy v, pod ničím. Pod, pod, pod, pod žiadnou ako keby udalosťou, ktorá by mohla snáď eh, dokázať to, že títo ľudia si priznajú chybu. Prostě nič. Tlieskajú. Tlieskajú tým Spojeným štátom, které predsa tento problém spôsobili. Veď si to povedzme, hovoríme to každou jednu reláciu. Dnes je na, vojna na Ukrajine dnes preto, lebo Spojené štáty americké ešte za Busha sa rozhodli, že Ukrajina půjde do NATO. A rozhodli sa tak v rozpore s, s, s tým, čo chcela Európa. Však si to povedzme, vždy si to hovoríme, opakujeme si to. V 2008 povedali Francúzi a Nemci nie Nesmie ísť Ukrajina do EU, do, do NATO, pretože bude vojna. Rusi to nepripustia. To tak eh, Amerika tlačila dovtedy, kým všetkých nespracovala v Európe a dnes všetci zhodne kvákajú, ako si Amerika praje, že áno, áno, Ukrajina má ísť do NATO, lebo predsa Ukrajina má právo a, a tieto všetky veci. Pozeráš sa vočko na tých ľudí a, a dôjde ti, že oni sa nikdy nezmenia. Nikdy. Nikdy. A, a, a, a, a keby len to, že sa nezmenia, vieš, ale oni sa teraz na tej na tej Mnichovskej konferencii, a toto je teraz to najpodstatnejšie, oni sa v tej, na tej konferencii utvrdili v tom, že takto je to správne, ako to robia. Darmo by si tým hovoril, že viete čo, ale keď to robíte už takto 4 roky, alebo koľko, ukazuje sa, že to nie, že nemá to e, výsledok pozitívny, ale že je to z, roka na rok horšie, tak oni sa utvrdili v tom, že treba pokračovať. Že že kopenie omylov bude na konci dňa vo výsledku, že správna cesta tak oni sa v tomto utvrdili. Ja, ja mám obavu, že toto začína byť nebezpečné, že s týmito bláznami, s touto loďou bláznou, ktorí sa nezmenia, my naozaj sa môžeme dostať do stavu, že nás do, doženú do, do vojny s Ruskom títo hlupáci. No, to, ta tvoje obava je, je, je naprosto oprávněná, protože když se podíváš na problém s migrací, tak máme problém s migrací, všichni to vědí, a co je, co je výsledkem? Migrační pakt. Takže ještě víc migrace. Jo. Všichni už dneska připouštějí, že Green Deal asi není to pravý ořechový, to nejlepší řešení, který je možný. No a co je výsledkem? Ještě více Green Dealu. No tak proč by, to ne, proč by to neaplikovali na Ukrajinu? A my jsme se dostali do toho stavu, že původně Eh, Spojené státy chtěli Ukrajinu na to a Evropa ji tam nechtěla. No a dneska ji tam nechtějí Spojené státy už. A prosto jasně ji tam nechtějí na to. A Evropa ji tam chce. No. Buď možná za každou cenu. No. No. To, eh, to, to už jsme se dostali, eh, dostali do tohohle do tohodle bodu, ale to není ta největší absurdita, která v Míchově za, zazněla, já si, chova, já si ji schovám ještě, hmm. ale když jsme u toho, u toho eh, Rubia, vrťme se k němu, tak já jsem eh, hledal na všech možných zdrojích, co tomu kdo říká, stejně jako ty. A dostal jsem se na eh, ruský vojenský blok Rybár, eh, který, eh, který patří panu Zvinčukovi a je to, je to, já bych skoro řekl, že nejrespektovanější ruský zdroj popisující válku na Ukrajině. Jo, a Rybar se k tomu vyjádřil taky. E, ten, ten e, nasvítil ten Rubiovo projev z úhlu, který by nás nenapadly, protože my žijeme e, v nějakých mantinelech a myslíme v nich a za ty mantinely nekoukáme, ale zvinčuk jo. jo. Eh, takže Zvinčuk, eh, jedna z jeho poznámek eh, vůči Rubiovi byla. V jeho, v jeho projevu nebyla dekolonializace prezentována jako přirozený proces osvobozování zemí globálního jihu, ale jako výsledek komunistických revolucí, protikoloniálních povstání, která údajně urychlila úpadek západu. No? Další bod. Otevřeně naříkal nad úpadkem velkých západních říší a chvál koloniální expanzi, jak západ expandoval na nové eh, kon kontinenty a budoval obrovské říše. Ústředním bodem jeho projevu bylo, že Spojený státy Evropa se musí sjednotit, aby zastavili řízený úpadek a obnovili éru západní dominance. Byla to přímá výzva západním zemím, ke konsolidaci kolem společné strategie eh, vůči globálnímu jihu. To je eh, tohle, to je, to je pohled někoho eh, z vně našeho světa. My si opravdu řešíme vztah k Americe, my si řešíme to, jak Amerika jedná nebo nejedná s náma, jaký bude naše postavení a tak dál. A víme, že jsme v nějakém, nějakém úpadku a, a e, ty společní hodnoty a společný postup bereme tak, jako že e, společně budeme silnější. No ale on je tady ten svět, ten ne náš západní, No a já si myslím, že ho, že ho Zvinčuk popsal eh, velice dobře. Jo. Prostě volání po zastavení úpadku a volání nebo upozorňování na tu takzvanou slavnou minulost skutečně ve, v rozvojových zemích a ve zbytku světa musí vést eh, k reminiscencím na to, když jim Spojené státy a Evropa naprosto bezkonkurenčně dominovaly v takovej, eh, v takovej Indii to, to muselo zbudit podle mě mezi tamníma elitama docela velký rezonance, stejně jako, stejně jako v Číně nebo, nebo mezi eh, africkýma elitama, protože eh, velko obnovení velikosti západu by znamenalo jeho dominanci, zásadní dominanci nad zbytkem světa. Ale ten svět se proměnil a e, dneska e, budoucnost, všichni vědí, že budoucnost patří, patří Číně, Indii, možná Spojeným státům a vedle toho zemím, jako je Brazílie, Indonésie, ale i Turecko, Soudská Arábie. E, mimochodem přinesu, nevím jestli v neděli nebo příští týden, e, článek, který mám převzatý, Eh, a eh, je to z amerických zdrojů, nevím jestli z Wall Street Journal nebo odkud, ale eh, z nějakého takového prestižního titulu a tam autor popisuje, že budoucnost nebo 21. století že bude patřit osmi zemím a jsou tam všechny ty, které jsem jmenoval. Takže, takže o, o tom, že by tou osmou poslední, která, eh, o které tam je zmínka v tom článku, tak je Evropská unie. Je to Evropská unie a to je, to autor popisuje s otazníkem. Říká Evropská unie pouze když a může být, že to Evropská unie nebude a že to bude jenom jenom Německo, jo, patří tam taky Japonsko do toho, jo, do, do toho přehledu těch osmi dominujících, Rusko tam patří taky. Takže, takže s Evropou se nepočítá. Takže co komu chceme vykládat o tom, o naší, o naší dominanci, tu, tu, um, tu dominanci, tu jsme prostě spláchli tu jsme, tu jsme zahodili, spláchli všechno, všechno, na čem byla postavená tak z toho neexistuje už vůbec nic. My jsme měli obrovský, ná, obrovský náskok ve vzdělanosti, jo, západ. E, měl obrovský ná, náskok v kapitálu, pokud jde, a v technologiích. Pokud jde o kapitál, tak toho jsme se zbavili a všichni na západě jsme zadluženi. To naprosto tragickým způsobem. Pokud jde o technologický náskok, tak ten jsme ztratili. A e, ztratili jsme ho proto, že jsme prohospodařili náš náskok ve vzdělání. Já, e, kdo si mi poslal žebříček světových univerzit a e, v tom e, žebříče, který se stavuje každý rok, e, univerzita v Leidenu. A já, tě, e, já se tě zeptám, jo, chválně, zkus odhadnout, jak eh, vypadá, zkus nastřelit, eh, kolik z kterých zemí je v první v 15 nejlepších světových univerzit. Očakal bych, že tam úplně prvé budou azijské krajiny, že určitě tam bude Čína hněď prvá někde, ne? No první je Harvard, o to nejde, kde je, kde je první, ale já říkám prvních 15, tak já ti to řeknu. No. První je Harvard, osmá, jestli si to dobře pamatuje, e, je e, Toronská univerzita. Je to, že konkrétné univerzity, já jsem myslel, že štáty. To jsou, to jsou Aha, konkrétní, tak, jsou tak. konkrétní univerzity. Uh-huh. A e, zbylých 13 míst uh-huh. to tom patří čínským univerzitám. Uh-huh. Před, já jsem si vytahl ještě před deseti lety, si to dobře pamatuju, říkám, já jsem to někam, někam založil. A e, děsně mě to mrzí, tak eh, prostě před deseti lety to, eh, ty čínské univerzity tam byly čtyři. Hmm. Tak během deseti let se to změnilo tak, že jich tam třináct. Hmm. Jo, čili, čili s tím, eh, s tím, jestliže ty čínské univerzity takhle pokročily, tak z toho vyplývá jedna jediná věc – že Evropa nutně ztratí nebo Západ nutně ztrácí technologický náskok, pokud ještě vůbec nějaký má, protože jestliže ty univerzity jsou dneska hodnocený líp, tak produkují produkují lepší žáky a mimochodem teda taky pilnější žáky. No, ale zase se vrátíme k té paní Kalasovej, která eh, tak je tu už několik rokov vojna na Ukrajině, vidíme, kam to smeruje, ako to popísal a Daniška od 10 5, že je to stále horšie a horšie. A pani Kalasová, ako by sa nechumelilo, napíše zoznam požiadoviek smerom k Rusku, lebo ona žije v svete, kde vyhrávame. Čiže prečo to spomínam, že my máme lídrov v Európe, ktorí sa naozaj rozhodli, že opakovanie chýb nás dovedie do správneho a vytúženého cieľa. Že to sa niekde, že musíš to vočko dovtedy tlačiť rovnako, tlačiť na pilu, ono sa to časom zlomí a do, že dobre to nakoniec dopadne, vieš. Tak, tak je to aj pri týchto univerzitách, že za normálne okolnosti by si čakal, že evropské hlavy sa dajú dohromady a povedia si, no tak počujete, súdruhové vole, čo je zlé, však pár rokov dozadu tento rebríček vyzeral nejako a teraz to vyzerá, že šialenie, že to, z toho vidíte, že niečo je zásadne zlé. No ale nie, no my máme tu teóriu, že my predsa sa do správneho cieľa dostaneme tým, že budeme pokračovať v tom, čo robíme. Nebudeme my nič meniť. My budeme nič meniť, my budeme ďalej pokračovať v tom, čo robíme. A ešte, ešte, ešte viacej pridáme. To je tak, ako si povedal. Keď vidíme, že nám migrácia prerastá cez hlavu, no tak si schválime migračný pakt aby sme od júna tohto roka ešte viacej migrantov prijímali. No, tak takto to bude aj s tými, s tými univerzitami, že nakoniec bude už komplet celý ten zoznam už iba čínské, už tam nebudú ani žiadne americké, ani žiadne európske, už nebudú. A my, my povieme potom, keď už, už zmiznú všetky, že no aha, tak to znamená, že musíme ešte viacej pridať v tom, ako to robíme doteraz. No týchto no. lídrov my tam máme tak, s takýmto no. videním sveta, lebo tá Kalasová, to je úžasný príklad, to, čo si dneska vytiahol. Že keď, keď, keď tu máme šéfku e, zahraničných vecí evropských, která je schopná tento typ požiadaviek predostrieť, po tom všetkom, čo sa za ty roky na bojsku udialo, no tak máš pred sebou člověka, který má tu schopnost nevnímať realitu a ne, ona, tá realita ho vůbec toho člověka neotravuje. Čiže, čiže toto jsou ľudia, ktorí bez ohľadu na to, čo hovorí reálny svet, oni si idú svoje. Že bez ohľadu na to, že my tu máme nejaký problém s univerzitou, nie, ona si ide ďalej svoje a budeme pokračovať na stúpenom trende. A ešte pridáme. Že toto. Toto mi tu má. No, Borisku, bohužel máš pravdu, ale já ti nabídnu vysvětlení. No. Eh, paní Kalasová a všichni podobní si eh, ze školy, ze základní školy, pamatujou, že planeta Země eh, je přece kulatá. Takže pro ně je kulatý úplně všechno, peníze jsou taky kulatý. No. no a co tím chci říct? Pro ně je kulatý úplně všechno. Migrace je kulatá, hmm. vzdělání je kulatý a hospodářství je kulatý. Protože na kouli platí, že když jdeš doprava, tak přijdeš doleva. Mm-hmm. Když jdeš nahoru, tak přijdeš dolů. No, takže oni to, oni to aplikují na migraci. Když jdeš eh, kolem dokola migrace a furt přidáváš, tak ta migrace musí nutně zmizet. A když, eh, když eh, co se týče Green Dealu, tak když ti Green Deal svým zaváděním ničí ekonomiku, <clears throat> No tak protože Green Deal je taky kulatý. Tak když půjdeš eh, kolem dokola, tak ti tu ekonomiku zřejmě zase ano, postaví. Takže v rámci gulatosti třeba, aby jsme vyřešili problém, tak. tak ještě víc Green Dealu pridať. A vyřešíme. Hele, <laughs> můžeme, tomu, můžeme to nazvat jako, jako eh, princip kule, princip řešení problému kulatostí slobodného vysílače. Ano, ano. Ano, to je, to je dobrá poučka, <laughs> to si zapamätajme. Lebo naozaj, keď je to gulaté, tak e, stačí ísť len stále rovno a ono prídeš do, do naspäť, skade si vyšiel. Tak ano, že to sa tým vyrieši. Presne tak. Ano, <laughs> Tak, tak dobre to robí. Ale však no, Nič, no, jinak, Borisku, e, já bych řekl, že nám asi začnou přibývat posluchači a posluchačky. No. Pr protože ono se to nevyvíjí, jo? Nevyvíjí. to paralelní. Eh, Nevyvíjí se to. No, nevím, 1-0, či jako to tam je? 2-0. Už 2-0, o, tak to, no, mm. -hmm. tak může být, že se sa, eh, že sa nahnevajú a prestanou sledovat. No, ale ty si hovoril, tak už možno aj pre tých, kteří až teraz přišli, že ještě si něco držíš pod rukou z té konferencie, čo je podle teba naj, to najdôležitejšie, tak to no, čo? je, no. je a sou, souvisí to s Green Dealem, nebo respektive pro mě absolutní vrchol idiocie na bezpečnostní konferenci, je to, že my jsme se zřekli atomové energie v Evropské unii z podstatní části. Ta byla, ta byla ještě před časem e, silně persekvovaná a hlavně e, eh, vypínat jaderné elektrárny, to bylo to nejmódnější, vys, vys Německo, Rakousko, Švédsko, a nevím kdo všechno, Belgie. Všichni vypínali jaderné elektrárny Ti, kteří to nečinili, tak byli, tak byli za ošklivý kačátka. No a e, proto, proč? Protože, protože přece zelení tlačili na to, že po Fukušimě se ukázalo, že mm, jaderná energie pro mírový účely, že to je příliš nebezpečný zdroj a že může způsobit katastrofu, tak to byla oficiální politika e, Evropské unie, kdy státy jako vy a my a Francie jsme museli velice tvrdě si vybojovat, aby byla eh, jaderná energie aspoň, aspoň trpěná. No, dneska, dneska, když jsou potíže s plynem, tak už nikdo, už nikdo neříká, že, že je to katastrofa, ale ti samí, kteří zakazovali tu jadernou energii, tak v tom Mnichově zcela vážně pronášeli moudra typu, že eh, chtějí, aby vlastnili jaderné zbraně. S tím přišel Merc jako první, nejenom teda, nejenom teda on jako první. E, potom to dementoval, v týdnu, v týdnu to už stihnul dementovat, že Německo teda nebude vyvíjet samo svý, eh, svý jaderní zbraně, ale že je připraveno upravit Eh, své letadla k tomu, aby mohli nést eh, francouzskou nebo britskou jadernou výzbroj. No a eh, polský prezident Navrocky ten přímo explicitně požadoval to, aby, že Polsko má přece právo taky na jaderní zbraně v současném nejistém světě a tak dále. Čili opaku, pro mě nejstrašnější ze všeho největší bizár, co jsem v souvislosti s tou Míchovskou nebezpečnostní konferencí slyšel, byly požadavky na jaderný vyzbrojování eh, všech možných evropských zemí a zemíček. Že se k tomu přihlásil Erdogan, tak to nikoho, to nikoho nepřekvapuje. E, to, jsem, eh, to jsem napsal na kose už v okamžiku, kde Erdogan tenkrát prve proti americkému nátlaku koupil ruský proti vzdušní systémy S-400 jo, tak eh, mě vycházelo jediný důvod, proč to chce, aby mu američani nemohli vypnout protileteckou obranu. A proč by mu vypínali protileteckou obranu? No, kdyby Erdogan chtěl, eh, chtěl eh, vyvíjet turecký jaderní zbraně. On to dneska eh, odůvodňuje jadernýma ambicema Iránu, ale ten Irán má přece vybombardovaný ten jaderný program. Eh, a nahodit ho to nebude snadný. Izrael mluví o tom, že Irán dokázal někam skrejt 440 kg obohaceného uranu na 60% eh, tuším, takže tam stačí další 20% a bude to uran použitelný pro jadernou zbraň. Ale Irán, Irán po těch náletech nemá další kapacity na to, aby se dobral, eh, dobral dalšího obohaceného uranu možná, že může nějak zbastlit jadernou zbraň ale víc, e, víc štetního materiálu asi mít nebude, než těch 440 kg a kolik z toho může vyrobit jaderných zbraní. A primárně by určitě e, je zaměřil na Izrael, nikoliv na Turecko, čili Turecko má jadernou aspiraci. Já podezřívám i Saudskou Arábii z toho, že má jadernou aspiraci. A těch států bude, bude prostě daleko víc. A Eh, když jsem zvažoval, proč Rusko nepoužilo jaderné zbraně na Ukrajině, ani v době, kdy Ukrajině se skutečně dařilo získávat území a zejména proč to nepoužilo proti dněperským mostům, kdy zničení dněperských mostů znamená eh, znamená okamžitý, okamžitý kolaps ukrajinské armády na levém břehu Dněpru. Když nebudou mosty, tak nebude žádný zásobování. A jinak to rusové zničit konvenčně nedokážou tyhle mosty, než nasazením jaderných zbraní. Tak mi z toho vyšlo, že Putin za žádnou cenu nechtěl jít do rizika, že e, použitím jaderných zbraní vyprovokuje státy, které je dneska nemají, k tomu, aby si je opatřili. To, by, to je za mě jediný důvod, proč, e, proč se držel zpátky ohledně jádra. A Myslím si, eh, nebo když si to myslím, tak, tak si myslím, že mám pravdu. Jo. Eh, rád bych znal ten, eh, rád bych viděl Putinovi do hlavy a zjistil, jestli ano nebo ne, ale mě to, mě to prostě takhle vychází. A říkám, na, v rámci Nichovské bezpečnostní konference se objevily požadavky na to, aby byla zrušena v podstatě dohoda o nešíření jaderných zbraní což je základní dohoda přežití lidstva. No, no. A ti kteří, ti, kteří zavírají atomové elektrárny, protože jsou nebezpeční, tak se dožadují atomových pům. Já to prostě nechápu, tohle. No, víš, možno je to aj o tom, že musíme si jakoby asi aj přiznat tu věc, že vždy po nějaké čas, nějaké době tak nějaký odborníci to tak odhadují na těch 100 rokov, keď sa už teda zabudne v spoločnosti na tie hrôzy vojny, tak že v spoločnostiach ľudských to tak býva, že vznikne taká túžba po vojne. E, a, a že možno sa s tým treba nejak tak, ako si to prijať, ako myšlienku, že, že tu naozaj máme jednak hlupákov, tí, ktorí sa tam zlietli v tom, v tom, v tom Mníchove, ktorí opakovaním chýb myslia si, že sa do, doberú správneho výsledku, ale zároveň, že oni naozaj tlačia už úplne tvrdú vojnovú retoriku. Ja som, ja som skoro spadol tiež na, na zadok, keď som si čítal teraz po mainstreamoch také tie oslavné ódy na, na, na mníchov. Jeden špeciálne taký názov ma upútal, že mníchov ukázal Putinovi, že, vo, že konflikt na Ukrajine má vojenské riešenie radosť nad tým, že sme dokázali Putinovi, že má vojenské riešenie, že vybojujeme. To já už akoby nestíham sledovať, z ktorej strany príde, akoby od koho nového ďalšie burcovanie k vojne. Nič iné, ja už tu nepočujem nič iné, len bubnovanie vojnových tamtamov. A akoby také, cítím z toho psychologicky takú radosť nad tým, že to je. Tak, tak vidím, ako taký obrázok sa mi vytvára, ako, ako traja kamaráti od Remarka, či, čo to bolo, že, alebo na, na, na, východ, na, na západe kľud, že sa tí chlapci tešili na tú vojnu, že, že celá spoločnosť bola taká nabitá takou atmosférou, že niečo dobré sa ide udiať, že bude vojna a, a, a vzadu rýchlo vybavíme a bude dobré. A konečne sa vysporiadame s tým nepriateľom. Ja to cítim, že teraz taká nálada padla na ľudí, taká, taká kolektívna nálada je tu, že, že také niečo, že poďme o tom rozmýšľať, že tá vojna by nemusela byť zlá vec, že má to vojenské riešenie, že to musíme zbrojiť a tie zbranie, keď už tu budeme mať, tak ono ich bude treba použiť a nerobme z toho niečo zlé ľudia. Ako ne, nepozerajme sa na to, že vojna je vždy prioritne zlá vec že cítím, že sa toto ako keby začína dostávať ľuďom pod kožu a potom logicky z tohto ti áno vyplynie presne to, že to už len čakáš, kto za, z týchto ľudí zakričí, no tak treba nám jadrové zbraně. A už iba čakám, kto povie, a počujete, a Zelenskému jadrové zbraně treba dať. Ukrajine, nech sa brání pred tým Ruskom. Mm. Že to, naozaj to máš, teraz taký kolekt, taká kolektívna chuť padla na ľudí, že bolo by dobre zabojovať si. Skúsme to Rusko poraziť. Toho, toho nenávideného Lotra ktorého sme, nenávidíme ho dlhodobo. Však, však, však povedzme si, že nie, nehrajme sa tu na to, že to Rusko sme nená, dlhodobo ho nenávidíme. V čase, dneska sme tu spomínali Korčoka, tak mám ten obraz pred očami na veky veko a do konca života ho bude mať. Keď tu vystrajal ten COVID, a však my myslíme si o tom, čo chceme. Mne teraz ide o to, že sa tu ľudia báli, neboli očkovacie látky a teraz ten Matovič dotiahol sem ten sputnik ten Korčok sa tam skoro rozplakal na tej tlačovej besede, že aká hrozná hybridná zbraň sem prišla v podobe toho Sputnika. Skoro plakal na tej tlačovej konferencii, čo, čo, čo strašné sme si mi dovolili urobiť, dotiahnuť sem tú hybridnú zbraň. Táto nenávisť proti Ruska, ktorá je tu teraz ona, ona len vybu, no, že vybublala na povrch a teraz už si počúvate z prostosti typu, že, že jadrové zbraně nám treba. Ale to tu bolo dlho, to nespadlo zo dňa na deň to sa tu neobjavilo len tak. Ty reziduá tejto nenávisti jsou to prostě dlhodobo a ten korčok, který tu pláče, keď jsou ľudia chorí a zomierajú a, a bolo by im dať čokoľvek, čo je k dispozícii. A znova vrajím, teraz ma nechytajte za Sloven, že tu mám veľa, máme tu veľa odporcov očkovania, kľudne neočkujte sa, ja nehovorím, že sa máte. Ja iné teraz vravím, že že a keď je nejaká nádej pre človeka, ktorý sa chce očkovať a môže sa a pri, donesú mu sputnik, tak, a, lebo nič iné nie je vtedy, tak, tak Korčok plače, že čo ste to spravili, že samozrejme, že radšej nech ľudia zomierajú, ako si dať túto hybridnú zbraň z Ruska. Samozrejme, že to sa nesmie ľuďom pichnúť. Rozumiete, že to, to, toto sú tie drobné nenávisti, ktoré tu boli vždy. Boli, burcovalo sa to, hecovalo sa to a prišlo to do tohto bodu. Len, len to sem normálne... Kl- Nikde inde to nemohlo skončiť, len presne tu. Že teraz už chcú, už teraz majú chuť si zabojovať Veď už nič iné nerozprávali, len o vojne. Teraz som zase zachytil nejakého nemeckého generála, či čo to bol, ktorý povedal, že Európu čaká príšerné niečo, že to si neviete predstaviť, čo to bude. Hrôza nás čaká. Vojna s Ruskom bude. To on povie, už, už to rovno povie, že to sa treba pripraviť na to. Však sa všetci už nič na nič iné nepripravujeme, len na vojnu s Rusmi. A teraz už, že jadrové zbranie na dreva. No tak čo, čo z toho môžem? Ako, ja, ako inak to mohlo skončiť, tá, tá roky dusená a bublajúca nenávisť voči všetkému ruskému, ktoré ste pri každej jednej príležitosti, no tak, tak sem, sem to došlo. No. Tu má. No, no, Borisku, ale co s tím chceš dělat? No, no nevím, čo s tím robiť, lebo vidím, že na konferenci v Mnichove sedia vojnoví štváči, ktorí sa nikdy ne, už, už nikdy nezmenia. Nikdy sa nezmenia. Vždy už títo ľudia, to je to, čo som vravil v tejto relácii, Vlčko, nikdy nikdy, ale nikdy sa nezmenia ani o milimeter. Oni v, v, v páchaní týchto chýb, tejto šialenosti, ktorú napáchali, budú to páchať ďalej. Aj keby rovno, aj keby sa neviem, čo udialo, aj keby im to rovno Trump zakázal, tak oni v tom budú pokračovať. Ja neviem, čo s tým prostě. Neviem, že... Tak môžeme sa to baviť tak o tej klasickej veci, že však dobré, však týchto sme si navolili do, toho, do tých vlád, ktoré potom z ktorých potom sa vyskladala Európska komisia, títo ľudia vedú Európsku úniu a keď budeme správne voliť, tak títo ľudia odídu a potom sa niečo zmení. Neviem, neviem, či to či, či, či sa ešte dá ako keby, že s týmto operovať ako s vecou, ktorá snáď môže veci pohnúť, zmeniť, len či je na to aj čas ešte, na no, takéto nejaké rozmýšľanie. Ja neviem proste. Ale vidím v Mnichove, a končím s tým, že vidím v Mnichove ľudí, ktorí sa vočko nikdy nezmenia ako, tak ako si ty končil jeden z tvojich článkov, ako to bolo, zanechej všich nadejí. Normálne, že prestaň si myslieť, prestaň byť optimista a myslieť si, že títo ľudia pod vplyvom niečoho hrozného, že neviem, že migrácia vám tu bude cez ploty, vám tu budú behať tí migranti a že vtedy Lajenovej svitne a povie, čo, no tak ten migračný pak musíme zrušiť. No nie, nie. Aj to ETS, aj tie, aj tie povolenky, čo nás tu majú všetkých zrujnovať ekonomicky, aj to iba odložili. Oni to nezrušili. Oni to prostě odložili, lebo teraz, no, teraz to neprejde, tak odložíme to okolko, o rok, o dva a, a o dva roky ich tu máš znova týchto hlupákov. Se nezmenia sa. Nikdy sa títo ľudia nezmenia. Nikdy tie svoje šialenosti, ktoré napáchali, neolutujú, nezmenia sa, budú v tom pokračovať ďalej. A ten no, Mníchov, no, ten Mníchov bol toho krásnou ukážkou. To je sice pravda, ale e, nemáme právo ukazovat na papaláše, když ty papaláše sami volíme. Jo, ty, ty papaláši jsou u vlády jenom proto, že my, my jsme jim to umožnili. My dva asi ne, jo. Ale, ale bohužel nadkritická většina voličů to vidí úplně jinak a eh, dokud nezmění svůj pohled na věc, tak e, prostě e, budou všelijaký kalasový, lajenový Mercové stárneři, hmm. Makroni, Melonioví a podobní. A vaši eh, Pavlové a, za, a Zapoljané Pavlové. Hmm, hmm. Jo? Hmm. Budou, budou, budou tomu velet a když tomu budou velet oni, tak opravdu zanechší naděje. No ale víš, že no dobré, že ale ich volia ľudia a ty ľudia zaplňajú staromáky, keď, keď sa vraj vyhráža vášmu ano. prezidentovi, tak nabehnú a oni jsou tam a to jsou prostě, že tisíce ano, ľudí. Tam, že ty máš, už máš, už máš prostě nějak kolektívne pošramotené hlavy a že, tak tiež krásný príklad z dneška, že ja, tak minister voláké energetiky, či čo, šušňár nejaký, povie, že oni nebudú dodávať ruskú ropu Slovensku a Maďarsku, hoci on to musí dodávať na základe nejakých nariadení Európskej únie, keď prostě nejde ropa. Navyše Slovensko a Maďarsko si vyjednalo výnimku, takže musí tu ropu musí dodať. Nie, Chorvát povie, že nedodá. A teraz si predstav, že v tom v tom progresívnom tábore tých Slovákov vypukne radosť. Oni, oni gratulujú, oni mm. sa tešia, oni, vyha, oni vyhadzujú čapice do vzduchu od radosti, že wow, že super, ako si tomu Ficovi naložil, že krásne si, ako vyjde článok v chorvátskej tlači, že ako sa Chorvátsko vy, vysporiadalo s Putinovými, čo užitočnými idiotmi. A teraz oslavujú to títo progresívci, že ako krásne, super, výborne ale že, že čo oslavujete? Čak oslavujete to, že sa nedodržali samotné nariadenia Európskej únie o tom, že sa to musí dodať? Alebo na, o, oslavujete, že sme si vyjednali výnimku, ktorá sa teraz nedodržala? Oslavujete, že sa Chorvátsko rozhodlo urobiť niečo v rozpore s, s nariadeniami, ktoré, ktoré malo plniť? Alebo oslavujete snať to, že sa tešíte z toho, že teraz budeme, budete mať, si budete tankovať drahší benzín na tej, na tej benzínke alebo drahšiu naftu, že toto vy oslavujete. A teraz naozaj tí ľudia, oni ti vlčko skutočne oslavujú. Oni sú, oni sú skutočne šťastní, lebo konečne niekto zase Ficovi, tak teraz mi tu chodia tie také meme, memečka, že Ficová politika na všetky štyrové, štyri svetové strany a netečie ropa zo žiadnej. <laughs> a radujú sa. A čo s týmito ľuďmi chceš? Ako, ako, tak títo ľudia volia Vol, tak to volia a tak to budú voliť. Budú sa tešiť z toho, že budú mať drahšiu ropu, drahšiu naftu, drahší benzín, ale budú sa tešiť a dajú si v zime druhý sveter na seba, keď im nepôjde plyn z Ruska. Hm. Borisko, bohužel máš pravdu, ale takhle je nastavená naše, naše společnost. A dokud holk společnost bude takhle nastavená, tak budeme žít e, tak, jak žijeme. A ty blázni nám všichni budou, budou diktovat. Jo. To, co, co prostě já nevím, já nevím, co s tím. Ty a já, já vydávám, já vydávám kosu už asi 14. nebo 15. rokem. Jo. No, ty jsi, ty jsi se Slobodným vysílačem začal, začal rok po mně v podstatě. Vysíláme spolu dneska asi 11 let. Jo. Hmm. Děláme, my dva děláme, co můžeme, co je v našich silách. No a eh, jako když to přijmu, to, co všechno říkáš, tak by bylo nejlepší, kdyby jsme nedělali nic. No, tak vieč, <laughs> budeme samozrejme robiť, čo to dá, však o to nejde, tu tu flintu nebudeme hádzať do žita, však prečo by sme to mali tej druhej strane uľahčovať, ale, ale ten pohľad je zúfalý. Vieč, ten, ten, pohľad, ten pohľad na ten staromák je prostě zúfalý je to hrozné sledovať eh, tie stádovité efekty týchto zmanipulovaných ľudí, ktorí napríklad niekto nahučí do hlavy, že pánovi prezident, to si sa vyhrážal, macinka straš, a oni nabehnú, oni sú tam, do nohy. Že to je, že to je tak zúfalý pohľad na, toto, na, na takú, takéto stádo, neviem, ako to ani nazvať. Ja se nechcem dotknúť, ale prostě je to zúfalé sledovať. Zúfalé je pozerať sa na túto konferenciu, hlupákov, ktorí tlieskajú e, tomu, kto ich dovedol do prúseru a oni ho ešte znásobili, tak si tlieskajú navzájom. A, a ešte tlieskajú Zelenskému a ešte, aby toho nebolo málo, tej toho zúfalstva a to šialenstva, tak mu odovzdajú ešte ocenenie. Za čo, že, že mier šíri, či čo nejakú takúto šialenosť úplnú, úplnú bláznovinu, tak dostane cenu ešte. Tak teraz súhlasím s Chalasovou, že asi je čas začať piť, keď, toto sled, keď sleduješ tieto hrôzy okolo seba. No. A ešte do toho Kalasová ti pre, eh, ukáže zoznam po, požiadaviek, ktoré má na Rusko. Lebo Zelenský povedal, že vyhráva vojnu. Nepovedal, že vyhráva, no. ale že neprehráva. Takže vlastne vyhráva. Takže my sme v oslavnej nálade a my diktujeme Rusom podmienky. To, no. máme, máme takový, eh, takový lídry, jaký jsme si zvolili a tudíž jaký jsme si zasloužili. To je všechno, co se, co se k tomu dá říct. No a nič, veď jistě. Je, jistě. No a dokud, dokud eh, nadkritická většina národa to uvidí takhle u vás a u nás, tak, eh, tak jako se, eh, se z těch problémů nevyhrabe. No, tak hm. co s tím? No nič, no, nič s tým nespravíme, však je jediné, čo vieme v tejto chvíli my robiť, takže sa aspoň o tom takýmto spôsobom rozprávame, že aspoň na to poukazujeme, tak my dvaja samozrejme nič nezmeníme, ale ako to hovoril svojho času pán doktor Nábielek, ktorý má tu u nás reláciu opony, ako ho poznáte, však bývalý psychiatr, vytrhlo by mi, či vyrazilo by mi bok, keby som to nepovedal. Tak aspoň aspoň si vypustíme tu, ten hněv a já nevím, tu, to zúfalstvo, které na týmto celým máme a které na mě dýchlo aj, aj z, toho, z toho Mníchova prostě, že je to hrozné toto sledovat. Tak samozřejmě ne, nebudeme naivní, já jsem od, od, toho, od toho Mníchova nič iné nečakal. Jako, ani náhodou jsem nečakal, že to bude nějaké stretnutie, kde sa niečo zásadné udeje a teraz prehodnotí a, a že by snáď tam tí ľudia si sadli a začali uvažovať napríklad aj tak, že o, to, o tom 19 rokov starom prejave Putina, že, že nemala im v niečom pravdu a nerobili sme im v niečom chybu, tak poďme sa o tom baviť úprimne a pozvíme sem teda aj toho Putina nenávideného, lebo že, lebo že v skutočnosti až v dialogu a v tom, že tu máme aj protistrany, ktoré s nami nesúhlasia, že tam sa rodí skutočne pravda, Nie, nie v tom, že sa tu budeme všetci potlapkávať po pleci a vzájomne si gratulovať a odovzdávať ceny, že to sa nedozvieme pravdu. Tak ja som samozrejme neočakával, že sa nič takéto, niečo takéto udeje. To bolo jasné, že to bude len ďalší v rade takých tých utvrdzovačiek, aký sme skvelí a úžasní. No ale aj tak ti na mňa, ja neviem, dýchla taká nejaká strašná beznádej z tohto celého, z tohto, z tohto marazmu, z tohto šialenstva, že vidíš tých hlupákov, ktorí, ako sme to už dnes povedali, že s tou gulatou teóriou, že hlupákov, ktorí tak keď to nešlo, tak musíme ešte viacej pritlačiť na pilu, lebo to sa, sa zlomí a bude dobre. Hm. Tak som taký z toho zúfali a asi budem, neviem, ten hokej asi tiež mi veľa radosti nepridá, čo dneska? Já to nesledujem. No, je, to, je to furt stejně. Stejne, je to furt to furt nie je to ešte s tým hokejom beznádejné, ale asi, asi teda tí američania budú tvrdý oriešok dnes. No, Sásko je, je, půlka, je půlka zápasu, 30. Hmm. minuta, je to pořád 2-0, ale kurzy Sáskovek jsou 1-0-3 na eh, vítězství Spojených států. Hmm. 17 ku 1 na remízu a 70 eh, ku 1 na to, že to Slovensko ještě -huh. Mhm. otočí a vyhraje. Uh mhm. -huh. No, tak ten kurz hovorí samozřejmě veľa o tom, ako to asi naozaj dopadne a tí, ktorí tie kurzy robia, tak samozřejmě vedia prečo ich takto formulujú. No dobre, Vočko, tak, tak ja myslím, že môžeme asi s kľudom ukončiť tú našu dnešnú reláciu. To, čo sa nám žiadalo k tejto mnichovskej konferencie povedať, sme povedali. Napokon e, aj iné veci, by niekto chcel, tak naozaj si sa tomu venoval u seba na kose dosť uh, podrobne a popreberal si kaďaké články k tomu. Tak tí, ktorí ne, nevideli, nečítali, tak ich odporúčime prípadne aj k tebe na, na portál. No maily som nečítal, zatiaľ ich tu nejak veľa nie je uvidíme, však je s, tým sme, s tým sme počítali, je hokej, ale ak ľudia nás budú počúvať aj potom počas víkendu, respektíve v pondelok, a ak tých mailov príde nejak také množstvo, že si povieme, že patrilo by sa ich vybaviť, lebo zatiaľ tu mám asi nejaké 3-4 a neviem, či sa aj všetky venu, týkajú témy, tak ak prídu, tak samozrejme dáme si na budúci týždeň v útorok listárem v tom štandardnom čase o 9 hodine rannej, ak sa nič zásadné neude, tak v tomto štandardnom čase potom si listárem dáme a maily vybavíme. Tak asi, asi toľko na dnes. A ideme ještě no, teda. Já, ja se no. ještě vrátím k těm clům, protože no. právě vidím na eh, Bloombergu informaci, že Europarlament eh, se chce sejít na mimořádné schůzi, mm. aby proskoumal obchodní dohody se spojenými státy. Jo. Na základě toho rozhodnutí e, nejvyššího soudu o zrušení cel eh, který vyhlásil Trump. Je, čiže teraz tím, že, že toto soud zrušil, tak vlastně ty obchodné zmluvy by mohly být neplatné? No, byly také, Eh, pro připomínky nejvyšší soud eh, dnes zrušil všechna obchodní cla zavedená Trumpem. Byly také zavedeny proti Evropské unii, co donutilo Evropany uzavřít nevýhodnou obchodní dohodu se spojenými státy. Nyní po zrušení cel se zdá, že Evropané se mohou pokusit e, tuto do, dohodu revokovat a odmítnout ji ratifikovat. Ešte, no, že, ešte tak... že máme ten americký súd. ešte... Áno, přesně. Ešte, ešte, že to, ešte, že to vybojoval za Evropu. Tak, no? ale teraz za budeme Evropu. my tí, ktorí sme to prebojovali a <laughs> teraz budeme robiť no. rame na chvíľu, kým na nás Trump nezahučí a zase neza, nezajdeme do kúta, kam patríme. Inak Trump bol dnes výborný k tým clám. Tuto mám jeho video, to chlapci z kasu zbeli zavesili, že ho, ti zacitujem, čo povedal, že teda Trump zavedol clo vo výške 10% na celý svet, ktoré sa Uh, pripoč, uh, počkajte, ja aj toto, tuto vraví, že môžem robiť, čo chcem, môžem zničiť akúkoľvek krajinu, ale nemôžem zavádzať clá, povedal Trump v reakcii na rozhodnutie Najvyššieho súdu USA. Tak je šokovaný, že keď môžem zničiť ktorúkoľvek krajinu, akú chcem, môžem si ukázať prstom, koho zničím, tak vy mi nedovolíte zavádzať slá, čo si to dovolujete. <laughs> tak, tak aby toho zúfalstva nebolo málo, tak máš ešte takéhoto človeka v čele mm, asi teda stále tej, z tej najväčšej mocnosti tuto na svete. Tak to je, to je dokonalá loď bláznou toto všetko tu. No a když se, když se zamyslíš nad tím, kdo tam byl před ním, no. že, tam byl, že tam byl v podstatě dementní stařec, no. No. No, tak to je, to je přece úžasná galerie. jo. To je z blata do kaluže, no. To je... Nevím, či ty sudcovia by se nemali obávat, že ich unesie Trump teraz. Že spraví nějaký únos po vzore Madura. Že zmiznu. Hm. No. To asi, to, to asi dost dobře nejde, ale možná, že, že jim zavede taky 10% cla. Jaké, že i k tomu hokeju dnes už kolovali memečka, že ak by sme si dovolili vyhrať nad Američanmi, že aké clá zavedie, vieš, že podľa výsledku, že keď je to 1-0, tak len 10%, tak je 2-0, tak ešte vyššie, tak už takéto srandy kolujú. A to už možno predzvesť, že srandy kolujú toho, že sa to niečo tu sype a rúca, tak ako za socializmu, keď si ľudia robili srandu zo so súdruhov, keď, keď už im to naplno došlo. No tak ešte toto by snáď mohla byť taká, také svetielko na konci tohto temného tunela na, o ktorom sme sa bavili na pozadí práve sa skončené Mnichovskej konferencie. No, tak, tak naozaj na dnes všetko, Vočko, ja ti veľmi pekne ďakujem. No, nemáš za co. Já jsem si tu relaci popravdě řečeno představoval jinak, ne, že ji budu končit s totální represí. <laughs> tak, ale jak máš něco, ak máš něco pozitivné, tak daj. Já to možno len Nemám, černě vidím. Už jsem dal. E, e, jediný pozitivní je, že jsme dneska vymysleli zákon, e, e, zákon kulatosti při řešení problémů. Ano, ano, to si treba zapamětať, to je velmi dobrá poučka, která očividně funguje. No, tak keby nefungovalo, tak se, tak se ňou Evropská unie a všetci jej pohlavári riadiť nebudú. No. Takže, máš Takže Borisku, tak. pěkný, Pěkný zbytek dnešního večera tobě, pěkný zbytek eh, všem našim věrným posluchačkám a posluchačům, zejména těm, kteří to absolvovali s náma naživo. Všech si nesmírně vážím. Tak. A samozřejmě pěknou sobotu a neděli. Dobrou maj, noc. Maj sa pekne, ty dobrý. Dobrú noc aj Vlkovi, zakladateľovi a prevádzkovateľovi internetového portálu Kosa. Dobrú noc aj vám, ktorí ste či už boli s nami, alebo sledovali hokej, tak či onak. Sme radi, že ste si nás buď vypočuli dnes, alebo potom z archívu. A platí to, čo som povedal, ak budete mať chuť, tak maili studiozavinačslobodnyvysielac.sk alebo naša internetová stránka zelené tlačidlo otázka do štúdia. Ty nám môžete písať aj počas víkendu a keď nám tie maily prídu a budú naozaj